Жириновський, самостійна Україна, одна єдина нероздільна вільна самостійна Україна від Карпатів аж по Кавказ. Львів 1910 Львів, 1900 рік. Видання Є. Косевича з друкарні у ділової улиця. Ліндого. Зміс! Р. Коваль, герой, що не зміг врятувати батьківщину. Микола Мікновський самостійна Україна. Микола Мікновський одвертий лист до міністра Сипягіна. Микола Міхновський справа української інтелігенції в програмі Української народної партії. Фрагмент. Микола Міхновський. Націоналізм всесвітня сила. В. Єфремович, Ніска Д. Спогад про Миколу Міхновського в днях відбудови Української держави. А. Волинець Микола Міхновський. В другі роковини трагічної смерті 3 травня 24 року. Віктор Рок. Вага великого заповіту. Шлюз. Герой, що не зміг врятувати батьківщину. 3 травня 24 року рано вранці у Києві в садибі Володимира був знайдений повішений на повних носках. Величезне, майже двометрове тіло з неприродною зіркою шиєю та схиленою головою важко висіла на гілці старої яблуки, легко торкаючись ногами української землі. Стояла весна 24-го року, чи друга весна, коли до лісу після зимівлі не сходилися козаки з хуторів та сіл. Визвольне змагання українців окотре зазнали гучного фіаско. Влада Кацапського, влада Кацапів закріплювалась вже і у віддалених селах та хуторах. Десь у лісах Черкащини ще огризалися решки загонів Чорного Ворона, садового, шпильового Коваленка, братів Блажевських лісовими стежками Волині рейдували терористичні групи отамана Петра Філоненка, а на Подолі з'явилися боївки Якова Орла Гальчевського. Але це вже були відділи помсти, а не легіоні борців за українську державність. Впали вже герої національної революції. Петро Болбочан, Василь Чичепак, Ларіан Ларіон Загородній, Мефодій Голік Залізняк, Іван Луценко, доктор Гелев, брати та сестра Соколовські. Сиділи по тюрмах Андрій Гулий Гуленка, отамани Чорний Куреда, Нагірний Савченко, Юрій Горліс Горський легал... легалізувавшись, перейшли до цивільного життя, Романи, мама щуриця, лютий черевик. Інші прийшли з повини і прийняли лицемірну амністію. На еміграції марили Україною Павло Скоропадський, Сімон Петлюра, Михайло Амельянович Павленко, Ілько Струк, Іван Полтавець, Остряниця Іван Лютий, Лютенко. Табори табору, з таборів інтерновних у Польщі та Румунії. Розсіювалися по світах тисячі українських революціонерів. Капітулював, повернувшись з еміграції в окуповану батьківщину колишньої, символ української державності Михайло Грушевський. Зламався національний герой України генерал Харуджий Юрко Тютюнник почавши викладати ворогові тактику партизанської боротьби, пішов працювати в совєтські установи отаман Сава Чалий Кусяк. Народ підрізаний і вбитий у землю в очікуванні неминучого голодомору, зживався з совєтською владою. Микола Міхновський, який бачив усе це, бачив, як ось Воскресіння, якої він віддав понад 30 років свого 50-літнього життя з жалим щемом підводив риси під життям. Автор гасла самостійна Україна взяток по Кавказ, який покликав до життя тисячі українських героїв, потичів болбоченів, залізників, лютих, вогу, орликів і тим, що вхнув неминучу смерть. Борець, який запалив національне багаття в душі Сімена Петлюри, повернувшись із Кубані, столиці всеукраїнського румовища, зрозумів, йому життя немає, не відбулося. Українська еміграційна преса, яка загалом шанобливо ставилася до пам'яті про Миколу Міхновського і віддали йому належно на його святому прикладі служіння батьківщині десятиліттями виховувалося покоління української молоді в Канаді, ЗСА, Аргентині, Бразилії, Австралії. А оскільки не просто виховувати молодь на прикладі самовбивника, то таємничу смерть Міхновського записала на рахунок ГПУ. Дійсно, напередодні трагічної розв'язки його викликали до Київського ГПУ і, протримавши декілька годин, відпустили. Це, очевидно, і дало підстав біографам стверджувати, що Міхновського вбито чекистами. Свідчення сина Володимира Шемета, в якого проживав своє столітній Микола Міхновський, Ждана Володимировича Шемета спростовують версію українських істориків. Ждан Шемет засвідчив, що батько знайшов у кишені покійного записку волею вмерти, волів вмерти власною смертю. Так, Микола Міхновський сам поставив крапку в своєму житті. Це був не розпачливий вчинок слабкої людини, це був божний вчинок героя, що програв. Це була харакірі українського самурая. Вже з юнацьких літ Микола Міхновський задумався над питанням, на ґрунті якого права з наших дітей готують по школах заклятих ворогів вистрілів нашого народу. Через що навіть у церкві пана мова наших гнобителів, яким правом правительства Кацапська здерті з нас гроші витрачає на користь кацапів, плекаючи промисловість. І нарешті найголовніше, чи має право мордорське правительство взагалі видавати для нас закони? Не дивно, що вже 19-літнім Микола Міхновський вступає до щойно створеного нелегального братства Тарасівців, енергійна розбудова його найчисленнішу групу Київського розробляє основні теоретичні та організаційні засади братства, яке вже тоді в 1892 році стало на шлях боротьби за повну автономію У січні 1898 року Микола Тихновський приїжджає до Харкова, де відкриває власну адвокатську контору. В січні 1900 року він бере участь у створенні першої української політичної самостійської організації Революційна українська партія організовує у Харкові установчий з'їзд, пише програму ОРУП, яка видає, яку видає окремою книжечкою під назвою Самостійна Україна. Наш нарід перебуває у становищі зрабованої нації, констатує Міхновський. Виникає питання, говорить він, чи національне визволення можливе для українського народу, який досі переживає довгий і важкий антракт у своїй історії, коли українцеві далі не вільно признаватися до своєї національності. Коли любити вітчизну, рівнозначно, щоб бути державним зрадником, невже придбана кривдою за давністю злочину набула законованого власника? Невже над нами висить чорний стяг? На ньому написано смерть політична, смерть культурна для української нації. Як відповідь на ці? страшні запитання Микола Міхновський піднімає наперекір історичної течії жовто-блакитний прапор, на якому виклично лише пише великими літерами. Одна єдина неподільна вільна Україна від гір Карпатських аж до Кавк... аж по Кавказській. Це гасло Міхнавський публічно виголосив у березні 1900 року під час вшанування пам'яті Тараса Шевченка у Полтаві та Харкові. Малоросійська інтелігенція, вихована на кацапській культурі, сприйняла цей маніфест самостійництва вкрай вороже. На задоволення почалась і в самій руб, від імені якої Міхновський і відрукував цю програму. Автора звинуватили у шовінізмі, надмірному радикалізмі в оригінальничині, попри вихор звинувачень Миколи Міхновського наприкінці. 1900 року від імені тієї же Руб написав одвертий лист до міністра Сіпягіна, який завершувався словами Українська нація мусить добути собі свободу, хоч би і захиталася ціла Кацапія. Українська нація мусить добути своє визвольне з рабства національного та політичного хоч би пролилися ріки крови. В 1902 році, коли революційні українські партії почали перемагати соціалістичні та автономістські тенденції, Ігновський із небагатьма однодумцями виходив з рук на початку 1904 року заснував Українську народну партію. 10 заповідей. Ось вони святі українські заповіді. Перше. Одна єдина неподільна від Карпатів аж до Кавказу самостійна, вільна, демократична Україна, республіка робочих людей. Друге, усі люди твої браття. Але москалі, ляхи, угри, румуни та жиди це вороги нашого народу, поки вони панують над нами і визнискують нас. Третє Україна для українців. Отже, вигань звідусиль з України чужинців, гнобителів. Четверте усюди за всіх, де ужила українська мова. Хай не дружина твоя, ні діти твої не поганять, твої господи мовою чужинців набителів. П'яте. Шануй діячів рідного краю. Ненавидь ворогів його, зневажай перевертні відступників. І добре буде цілому твоєму народові. Шосте. Не вбивай України своєю байдужістю до всенародних інтересів. Сьоме. Не зробися ренегатом відступника. Восьме. Не обкрадай власного народу, працюючи на ворогів України. Дев'яте. Допомагай своєму землякові, бо держися купи. Десяте. Набери собі дружини з чужинців, бо твої діти будуть тобі ворогами. Не при... при... Я телюю з ворогами нашого народу, бо ти додаєш їм сили і відваги, накладай укупі з нобителями нашими, бо зрадником будеш. 19 лютого 1900 року під час своєї першої історичної промови на тему необхідності збройної революційної боротьби за права українського народу Микола Міхновський із запалом говорив про потребу терористичної акції. Логічно, що він став на шлях організації бойового українського підпілля. У 1904 році, коли Кацапія святкувала 250-ліття приєднання Малоросії, ОНП на знак протесту вирішила підірвати у Харкові пам'ятник співцю Кацапської кацавського мордора Пушкіну. У Києві та Одесі планувалося висадити у повітря пам'ятники мордорським імператорам. Акцію у Харкові успішно здійснила підпільна бойова структура ОНП. Оборона України на місці понівеченого пам'ятнику Пушкіну були розкидані відозви із закликом до боротьби за своє національне визволення. Минуло якихось 15-17 років і мрії, які висловив Микола Міхновський в Полтаві і Харкові навесні 1900 року раптом не було реальних обрисів. Прогреміла лютнева революція і корона мордорського самодержавства закотилася в музейні сховища, і вікові пута спали і до українців. Несподівано посміхнулася воля. Вже 15 березня 17 року Міхновський збирає своїх однодумців і проголошення створення Центральної ради, яка виразно задекларувала свій самостійний, самостійний характер. Дізнавшись про це, малоросійська інтелігенція об'єднала в товариство українських поступовців та соціалістичної партії і почала творити свою Центральну раду але на засадах федерації, тобто збереження цілісності Мордора перед Миколою Міхновським постала дилема або продовжувати разом з однодумцями розбудовувати Українську Центральну Раду з метою якнайшвидшого проголошення української держави і наразитися на звинувачення у розколі українського табору, аби з'єднатися в ширшу спілку на компромісних засадах в надії переконати опонентів, приєднатися до ідеї створення української держави. На жаль, був обран, був обраний другий варіант. 29 березня 17 року дві центральні ради злилися вже під час написання першої спільної відозви виникли серйозне розходження. Міхновський переконував соціалістично автономійську більшість негайно проголосити українську державу, відкликати з кацапської армії всіх українців і розпочати творення української національної армії. Його опоненти заперечували, навіщо нам своя армія, від кого нам захищатися? царського режиму, що поневолював український народ вже немає, а працюючий московський нарід є щирим приятелем працюючого українського люду. Московському працюючому людові Микола Міхновський довіряв так само, як і кацавської буржуазії. В питанні України вони були єдині. Ні, ніколи не було і не може бути. Ще задовго до падіння мордорського самодерства у статті Справа українського робітництва в програмі ОНП Міхновський остерігав український нарід, що панування московського пролетаріату над українським народом буде ще важчим і безмірно жорстокішим, аніж панування кацавської буржуазії щоб зрозуміти, яка прірва розділяла самостійників школи Міхновського і соціалістичну інтелігенцію школи Грушевського, згадаємо откровення Володимира Виниченка про ставлення українських соціалістів до ідеї самостійної української держави. Ми, українські соціалісти, стали частиною органічною активною живою. Охочує частину єдиного цілого. Всякий сепаратизм, всяке відокремлення себе від революційної кацапі здавалось смішним, абсурдним, безглуздим. Для чого? Де ми знайдемо більше того, що матиме в Мордорі, де по всьому світі є такий широкий демократичний всеохоплюючий лад де така необмежена свобода слова, зібрань організації? Ні про який сепаратизм, самостійність навіть мови не могло бути. Що ж до самостійності, то ми навіть вважали небезпечною для революції ідеї сепаратизму, бо вона могла розбити революційні сили всієї Кацапії. Побачивши, що в дискусіях із Кацапофілами лише марнується дорогоцінний час. Національною революцією Микола Міхновський повністю віддався творенню українського війська, щоб потім духовним фактам військової сили довести свою правоту. Немає змоги оповісти сьогодні про величезну роботу, яку провів Микола Міхновський організовуючи українську армію, скажу лише, що у співпраці з братством самостійника він творить два перші полки української армії імені гетьмана Богдана Хмельницького та імені гетьмана Павла Полуботка. Організовує військовий клуб імені Павла Полуботка, друкує десятки тисяч летючок зі зверненням до військових формувати національні частини для боротьби за самостійну Україну, організовує багатолюдне зібрання військових українців, зокрема. Історичний перший всеукраїнський військовий з'їзд. Українське вояство з ентузіазмом відгукнулось на ідеї Миколи Міхновського. Воно виявило готовність зі зброєю в руках здобути незалежність батьківщини. Автономістів серед них майже не було. Керівництво Центральної ради швидко зрозуміла, яку небезпеку для них несе. Військовий з'їзд, керований самостійниками, останню хвилю. І в останню хвилю вирішила очолити небезпечний процес. Настав день 18 травня 1917 року. Понад 700 делегатів зібралися в головній аудиторію педагогічного музею на перший всеукраїнський військовий з'їзд. Вони представляли українські військові організації, товариства та частини всіх кацавських армій фронту і Запілля, Балтійського і Чорноморського флотів. Делегати представляли 1 мільйон 580 тисяч 702 українських вояків Мордвінської армії. Вже на початку з'їзду виникла пристрасна дискусія. Володимир Винниченко запропонував запропонував обрати головою з'їзду з'їзду Симона Петлюру, завзятого на той час пацифіста. Делегати самостійники запропонували обрати на голову з'їзду поручика Міхновського. Проти цієї пропозиції негайно виставив Володимир Віниченко, який почав палка запевняти, що, начебто, Міхновський як адвокат є паном, а не сином простого народу, що він має маєток, є дідичем і хоче завести старі порядки панщину і так далі що він сидить весь час у Києві в окопах, де під вогнем ворога мульцевояк, якого їдять воші, який мерзне голодує, він ніколи не був. Цинізм Вінниченка слід визнати був довершеним. Письменник демагог, до речі, сам при призовного віку добре знав, що Микола Міхновський не пішов на фронт з ідейних міркувань, бо віддавна був ворогом Кацапії. Отож, інкримінувати Міхновському небажання захищати матушку Мардорію могла тільки безмежна підла людина. Використав Вінниченка і той факт, що на одному з перших масових віч у Києві Міхновський запропонував до резолюції вимогу, що тимчасовий уряд Кацапі звільнив і засланні митрополіта Андрія Шептицького. Вінниченко навів це як доказ, що Міхновський прихований католік, і який хоче при помощі католицького митрополіта Шептицького завести весь український православний народ у ярмо польських католиків дискусія над питанням обрання голови з'їзду набирала все пристраснішого характеру. Ось спогади свідка делегата певного. Так, отож, братці, як вийде Венеченка, та як почне, як поведе, так як його послухаєш, то вся земля навколо нього, скільки оком скинеш, ніби твоя власна стала. Земля селянам, а фраберка робітникам. Так говорить, так говорить, ніби купчу тобі на всю землю подарував. Настоящий, можна сказати, демократ всім догодити, догодити хочуть. А по ньому Міхновський поручик, так це куди там Винниченко, це і тільки Україну братця знає, так і говорить, Україна, значить, для українців, Господи, мов із кобзаря тобі відчитує, а всі слухають аж дух затил. Не тільки люди каміння слухають, а про тих про москалів, як почне говорити. Так ніби сліду по них не лишить. Україна і більш нічого. Така, як самі захочемо. Це вам, братці, людина, наша людина, настоящий тобі казак-характерник, з ним хоч і на смерть любо. Основою війни є біологічний закон боротьби за існування виголошував із трибуни Михнов Микола Михновський. А цей закон знаходить свій вислід виключно в національних конфліктах. Є нації пани і нації раби. І теперішню війну викликали нації пани і засварки, що постала між ними на ґрунті національного змагання. Коли воювати, треба знати, за що ми воюємо. Сьогодні перед нами у всій великості засіяв ідеал волі рідного народу, ідеал Воскресіння одної великої нероздільної України від дону до посям. Бурхливі оплески вкрили виступ Миколи Міхновського. Одразу слово попросив Володимир Віноченко. Він заявив, що стоїть на діметрально протилежних позиціях. Не пани нації, говорить письменник соціаліст, почало війну, а просто пани. Вінниченко представив у своїй промові часи княжої та гетьманської української держави як часи важкого гніту українського працюючого люду, ганьби в українських князів, гетьманів та історичних українських діячів і закликав українське українськество, українське воєнство змагати на добудову окремої від Мордора української держави, який пани капіталісти знову захочуть смоктати кров з українського народу, а до встановлення в братній справі з кацапами, працюючим людям соціалістичного ладу в новій демократичній Кацапській республіці. Хто продав волю народу? запитував Вінниченко і відповідав шляхта. Хто закріпостив його, як не козацька старшина? Далі в такому ж примітивно большевістському дусі. Вінниченко натякнув, що Міхновському треба знову держави, щоб закріпачити народ. Це була кульмінація не тільки з'їзду вирішувалася доля українського війська, а отже і української держави від того, хто очолить цей з'їзд, залежало в який бік, піде українська історія. В результаті було запропоновано компромісне рішення не брати голову з'їзду, а сформувати збірну президію. За допомогою цього так званого компромісного рішення автономісти досягли свого. З шести членів президії лише один був самостійником. Микола Міхновський саме тому вдалося відбутися мовчанкою на пропозицію Міхновського проголосити на з'їзді самостійну Україну як ціль революції і війни. А клич Міхновського творити українську національну армію, головну підвалом держави, заступлена кличем українізації армії, тобто творенням окремих українських військових частин в рамках все армії, беззастережно підпорядкованих всекацапському військовому командуванню. Все ж таки під тиском делегатів з'їзд ухвалив доволі радикальні рішення, наприклад, зведення всіх українізованих одиниць на південно-західний та румунські фронти, тобто на територію України або ж прилегли до неї землі. ЗС проголосив також, що Чорноморський флот належить Україні та демонстративно ігноруючи заборону кацапського військового командування, затвердив створення першого українського козачого імені гетьмана Богдана Хмельницького полку. Але все ж таки ці рішення з'їзду були злагідженим варіантом в плані планів самостійників. Одним із трагічних наслідків перемоги автономістів на першому всеукраїнському військовому з'їзді було те, що наприкінці травня після віччя коло пам'яті Богдана Богданові Хмельницькому на фронт відійшли 1500 українських українців солдатів зі своїми прапорами. Так, назбиране самостійниками, що боротися за Україну 1500 вояків, збаламучені автономістами, відійшли на фронт боротися за Московщину. Братство самостійників, до якого на початку червня вступив Микола Міхновський, 27 червня прийняло рішення розрубати гордіїв вузол української меншої вартості і використати той дорогоцінний скарб, що ним є розбуджена стихія національних почувань українських народних мас. На нараді самостійники прийняли рішення збройно виступити, щоб перебрати в українські руки влади і проголосити у Каневі на могилі Тараса Шевченка самостійну Україну. В дискусії про кінцеву мету збройного виступу погляди розділилися. Одні вважали, що збройним виступом треба усунути автономістів від влади, оголосити військову диктатуру в формі гетьманата на перехідний період запропонувати мер німцям і відклик... відкликати українізовані частини з фронту на батьківщину. Інші вважали, що такий план спричинить ворожнечі в українському таборі. Врешті руїну. Отже, переворот треба спрямувати лише проти Кацапів, Центральну Раду залишити в ролі уряду, доповнивши її самостійниками, поставивши Кацапів на коліна, українські революціонери розраховували довести автономістів, що ті бояться безсильного опудала. В цей час, 16 липня, у Петрограді підняли повстання большевики. Кращі нагоди, щоб скинути кацапське ярмо, годі було і чекати. 17 липня 17-го року полуботківці виставили низку ультимативних вимог до Центральної Ради і тимчасового уряду. Ми, українці козаки, йшлося в їхньому зверненні. Не хочемо мати свободу лише на папері або після свободи. По проголошенні першого універсалу, другого універсалу ми не визнаємо. Ми приступаємо до заведення порядку на Україні. Задля цього ми всіх кацапів і ренегатів, які гальмують українську роботу, скидаємо з їх постів силою, не рахуючись з кацапським урядом. Центральна рада відкинула самостійницькі вимоги полку імені гетьмана Павла Полуботка і вкотре закликала від'їхати на фронт захищати матушку Кацапію. У відповідь на це, в ніч на 18 липня, Полуботківці вирушили зі свого збірного пункту. Свідком цього історичного виступу був майбутній отаман Юрко Тютюнник, який пізніше згадував, що рук мовчазною колоною робив грізне враження. Тютюнник вибіг на вулицю і пішов поруч з колоною, які не було видно кінця. Тютюнник розпитував, куди йдуть козаки. На мої запити або зовсім не відповідали, згадував він, або говорив коротко рішуче. Йдемо кацапи вбить. ідемо допомагати Центральній Раді творити наше життя. А ось згадка іншого очевидця українського письменника Федора Дудка. В повітрі було тихе, сонце світило яскраво. Заповідався чудово погідний день. Я дійшов до Бесарабки і повернув. Був на хрещаті, коли раптом увагу мою звернув якийсь мовчазний похід маси людей на Васильківій вулиці на чолі того походу. Запримітив я велике жовто блакитне знамено похід сильно вразив мене якоюсь відмінністю, небуденністю, непохитністю більше за всі інші походи. Був це глибоко мовчазний зосереджений рух мас людей, що мав якусь певну заздалегідь намічену важ, важ, важну ціль. І ця його певність, рішучість і мовчазна урочистість передалися глядачеві. Так могли йти тільки в бій, неділя, якого кінцем смерть або перемога. Грішучість і зосередженість цієї маси людей на цілі, що до неї вони йшли, була так різко позначена їхньому руху, що в цій лаві людей в цьому потек потоку окремих людських тіл не помічалося окремих постатей. Це був живий моноліт, скований єдністю наміру і цілі. Таких походів ні перед тим, ні по тому я ніколи в своєму житті не бачив. Він ціле життя лише у мене незатерте, глибоке враження. Я стояв, мов окам'янілий, і дивився. Таке враження, як на мене, зробив цей рух і на масу інших людей, що були в той час на вулиці. Всі зупиналися і мовчки дивилися на цю сіру, рішучу, одностайну похмуру масу війська, що без команди мовчки сунула ряд за рядом, різко вибиваючи крок на вуличному каменю і наглядаючи дивлячись ні на людей, ні на сонце, ні на погідність. Чудового ранку, блискуча щетина багнетів, насильно затиснених в руках крісах, без слів промовляли, що це не парад, а данина на вівтар своєї батьківщини, свого обов'язку. Хто були ці люди? Звідки вони? Як називалась та похмура бойова маса, який я не знаю. Я тільки бачу, що це було справжнє військо, і що на чолі того війська майорів бойовий жовто-блакитний український прапор. Ряди війська густою лавою проходили ряд за рядом. Дивно не видано ніколи до того явища, дехто з козаків, тримаючи рушниці на плечі, з остра наїждженим наїжджачним багнетом ступав по камені, босий, але це не тільки не зменшувало враження, воно його сильно збільшувало. Частина була дуже велика, в ній було не менше п'яти тисяч людей. В останніх лавах йшли козаки без рушниць, дехто в подертих червиках чи ботинках на босу ногу, більше зовсім боси. Вже значно пізніше довідався я, що той похід незнаний мені частини, який так сильно вразив мене, був історичним походом української стихії що демонстрував свою живучість, свої права на незалежне від нікого існування, свою готовність до чину. Заарештувавши начальника київської міліції Лепарського та московського коменданта міста, Палоботківський захопили телеграф, державний банк, зайняли Печерську фортецю, арсенал та артилерійські склади, захопили всі районні відділи міліції, роззброїли міліціонерів та юнкерів. Постали сторожі коло урядових установ, розгромили помешкання коменданта Кацапського гарнізону Києва, Укра, Єножера демократа Аберучева, який утік за місто, зайняли інтендантські склади і розігнали висланий проти них другий запасний батальйон. За кілька годин полк імені Павла Полуботка опанував Київ. Як не згадати ту слова ініціатора виступу палубот полуботківців Миколи Міхновського. Ми відродилися з ґрунту наскрізь наповнило крові наших предків, що полягли в боротьбі за волю України. Ми висалі з молоком наших матерів стародавню любов. Націю до вітчизни та її свободу і ненависть до насилля над нами. Наша нація вступила на новий шлях життя, а ми мусимо стати на її чолі, щоб вести до здійснення великого ідеалу. Ми виголошуємо, що візьмемо силу те, що нам належить по праву, але відняти у нас теж силою. Ми не хочемо довше зносити панування чужинців. Ми не хочемо більше зневаги на своїй землі. Нас горстка, але ми сильні нашої любові до України. Нас мало, але коло, але голос наш лунатиме скрізь на Україні і кожною, кого ще не спідлене серце озветься до нас, а в кого спідлене, до того ми самі озвемось. Здавалося, справа вирішена. Не зробила лише одного, але найголовнішого не була виарештована Центральна Рада за того, щоб арештувати міністра соціалістів. Полиботківці пройшли повз будинок Центральної Ради і піднесено вітали це сонячне зранька. Слава Українській Центральній Раді! І тут на них чекав найболючіший удар. Замість несподіваної радості українські герої зустріли холодним з тих, кому хотіли передати всю повноту влади. Вінниченко віддав наказ Юрію Капкану силою полку імені Богдана Хмельницького, створеного Миколою Міхновським, розброїти полуботківці полуботківців. Капкан оголосив себе комендантом міста і вранці почав підступно змінювати на зайнятих об'єктах стомлених полуботківців, які навіть не могли запідозрити богданівців у зраді. Тим часом, за наказом новоспеченого коменданта Юрія Капкана було звільнено всіх заарештованих кацапів. Їм повернули зброю. Завдяки зрадницькій політики Виниченка і Грушевського повернулося до міста Україна жер оборучив і наказав кацавським юнкерам оточити казарми полку імені Полуботка. 21 липня Кацапи почали обстріл полуботківців з гармат і рушниць. Центральна рада через пресу ширила ганебні підлі чутки про виступ полуботківців, як про бунт дезертірів, які боялися йти на фронт, і намагалась таким чином врятувати свою шкуру. Керівники повстання, бачачи безвихідне становище, дали згоду, щоб полк імені гетьмана полуполуботка пішов на фронт і, визначившись, намагався при першій нагоді залишити фронт і пробратися в Україну. Таким чином, українські герої хотіли змінити змити із себе тавро боягузів. На фронті їх відразу кинули в м'ясорубку. Полубот... Полуботківці, найсвідоміші українські військові кадри, українські державники школи Міхновського зазнали страшних втрат. Станом на 9 лютого 2018 року полк імені Павла Полуботка становив 5 чоловік. Що ж до Миколи Міхновського, так як свідчить у спогадах Павловська Роскоропас і Керенський на прохання Петлюри, заслав його під ескортом військової жандармерії на Румунський фронт. Так ізольовано від усього українського політичного життя і пробув Міхновський до жовтневого перевороту. Як не дивно, але саме жовтневий переворот звільнив з ув'язнення організатора виступу полуботківців. Що ж до богданівців, то їх було тяжко покарано. 26 липня 17 року їхній полк слідом за Полуботківцями був відправлений фронт. Біля станції Пост Волинський, що в 6 км від Києва, їхній шлом був несподівано із засідки розстріляний кацапськими кірасирами. Була вбита 16 козаків, три чоловік поранені, всі інші заарештовані, побиті. Абсолютно справедлива, як на мірку кацапів плата за допомогу. Микола Міхновський вертається з фронту, перебирається на Полтавщину згідно із завданням братства самостійників спільно з братами Шеметами творить структуру партії хліборобних демократів. Єдиною українською партією, яка не мала у своїй назві сакраментальні літери С, тобто не була соціалістичною. Потім був період співпраці з гетьманом Павлом Скоропадським. У своїх спогадах Павло Скоропадський зазначав, що всі, кого він прохав дати характеристику Міхновському застерігали, що гетьман у жодному разі не запрошував Міхновського на якусь посаду в уряді, бо той за кілька днів, мовляв, розжене весь уряд. Гетьман не міг зрозуміти, чому до Міхновського таке майже однодушне негативне ставлення. Сам він в Міхновському нічого поганого не бачив, окрім його крайньої шовіністичного українського напрямку. Попри все це, гетьман серйозно розглядав Міхновського як кандидатуру на посаду прем'єр-міністра Української держави. Йому імпонували антисоціалістичні погляди Міхновського і визнання ним приватної власності на землю. Не ну, забув гетьман і того промовистого випадку, коли ще в часи його командування корпусу до нього з'явилися два офіцери, помічники Міхновського Павелко і Лук'янов і запропонували від імені військового клубу імені Півла Полуботка прийняти командування всіма українськими частинами. У спогадах Скоропадський зазначав, що обидва офіцери обожнювали Миколу Міхновського і вважали його майбутнім українським фюрером. Не забув Павло Скоропадський, що Українська хліборобська демократична партія зіграла велику роль у справі скинення Центральної ради. Вона перша нанесла їй серйозний удар. Гетьман мав на увазі випадок, коли на початку квітня 18-го року з Полтавської губернії до Києва прибуло декілька сотень селян, членів Української хліборобсько-демократичної партії, яка рішуче вимагали відміни третього універсалу, який ліквідував приватну власність на землю. Поява непідробних селян, писав Павло Скоропадський, людей землі, людей переконаних, які не соромилися ясно висловлювати свою думку стосовно порядків, які тоді у нас існували, викликали сильне враження у Києві. З однієї сторони, всі противники центрального ради підняли голову. З другого боку, в колах ради з'явилося ще більше розгубилися, адже вже не можна було говорити, що весь народ санкціонував третій універсал. Скоропадський зазначав, що ці селяни були найпереконаніші українці-самостійники школи Міхновського. Створення України і дрібна земельна власність були їхнім девізом. Все інше вони відкидали. Врешті, ге... Врешті гетьман переконали не призначати Міхновського прем'єр-міністром. І він запропонував Міхновському посаду, посаду дорадника. Українська хліборабська демократична партія Шеметів та Міхновського була чи не єдина, яка не вступила до Національного Союзу, який готував заколот заколот проти гетьмана. Більше того, Міхновський намовляв і соціалістів-самостійників вийти з Національного Союзу. Протигетьманське повстання наступне зречення 14 грудня 18 року Павла, Павла Скоропадського відкрило шлюзи кривавої кацавської повені. 19, 19 рік став роком, коли красна та добровольчі армії нестримним потопом залили України. Директорія, яка примусила гетьмана зректися влади, сама не змогла стати владою. В колах директорії безлад і прострація, писав Дмитро Донцов. В директорії якесь божевілля на міністрів призначено хлопчиків. А полковник Болбачан зазначав, Україна повинна перед цілим світом червоний за свій такий уряд, котрий очевидячки веде Україну до загибелі на одній нараді представників Полтавщини і Харківщини в Полтаві. Авторитети представник українського громадянства, звертаючись в бік соціалістів революціонерів, сказав: подивіться, що з себе уявляють наші міністри, як не кретин, то падлець. 5 січня 2019 року Міхновський разом із Дмитром Донцовим та Шеме Шеметом двічі зустрівся з Євгеном Коновальцем. В Осіючі ми почули, бриніла якась тривога, згадував Дмитро Донцов. Унтертон був, нема з ким будувати державу. У Коновальця вирвалась характерна з соціалістами держави не збудувати. Після зречення гетьману і приходу влади соціалістичної директорії Микола Міхновський і Гарячкова шукає нових шляхів врятування України. Хто? Хто може повернути зброю проти губителів України? І Міхновський знаходить таку послід. Командувач лівобережним фронтом армії ОНР Петро Болбочан, противник соціалізму, ворог демократизації армії, самостійник, Ворова можна. Рішуча людина. Досвідчений військовий командир. Міхновський їде до нього в Кременчук. Розмова могла бути бути лише одна. Негайне встановлення військової диктатури як єдина можлива шанс врятування врятувати українську державність. Але в дорозі Міхновський захворів на тиф. Петро Болбачан, який цінував Міхновського за патріотизм і організ... організаційний талант страшенно шкодував, що не був знайомий з хліборобами демократами під бодай ще в Полтаві. Якби хлібороби демократи і такі люди, як Міхновські, тоді допомогли мені, то я певний, що багато дечого ще можна було врятувати. І справді хлібороби демократа разом із союзом хліборобів власників на спільній нараді вирішили надати термінову допомогу полковнику Болбачану. Вони запропонували, щоб відбитися від більшовиків і зробити ладу державі, влити до війська Болбочана три тисячі доброго добірного війська, а за якийсь час і 40 тисяч. Але двом визначним українцям Міхновському і Болбочану, співпраця яких могла врятувати батьківщину, судилося зустрітися. Рудий ворохобник Омелька Волох безпідставно заарештував. Петра Болбачана і відправ до Києва, а хворого Міхновського в лікарні заарештували чекисти. Все ж таки Міхновському вдалося видертися з рук більшовиків, спустошений перманентними невдачами, виснажений фізично і психічно розчарований в українській еліті, яка виявила свою повну нездатність Миколи Михновського у рік розквіту українського повстанства, в рік шаленого вибуху озброєної національної стихії виїжджає на Кубань, те, чого він домагався за своє життя. Сталося український народ, піднявся на боротьбу, не економічну, а расову проти іноземної окупації. А якщо по сільському проти кацапів, жидів, китайців і латишів, мільйони українців, до сердець яких дійшло слово Тараса Шевченка, і Микола Міхновського піднялися на боротьбу за українську державність, а Микола Міхновський пішов з арени бойових дій і поселився на Кубані. Коли денікінці під тиском Красної армії евакуювалися морем, Міхновський спробував скористатися нагодою і мігрувати, але його, його як ворога Росії, на корабел не взяли. Врешті, після майже п'ятилетньої відсутності, він повертається до окупованого більшовиками Києва. Можна здогадатися про його психічний стан, коли він побачив на українському обійсти впевно, впевнена порядкуючого ворога. І Микола Міхновський приймає в останнє в житті рішення. Перед тим, як здійснити це трагічне рішення, пише записку Сергію Шемети і сюди круть. І туди верть, однакова в черепочку смерть, як каже приказка. Перекажіть моє вітання тим, хто мене пам'ятає, ваш Микола тепла, тепле для когось романтична ніч з 2 на 3 травня 24 року стала останньою для нього. Перекажіть моє вітання тим, хто мене пам'ятає, ваш Микола. Мені здається, що це вітання тихо бронить з повітря. Для тих, хто пам'ятає його. І вдячно схиляє голову перед українським героєм, який, попри надзусилля, не зміг врятувати батьківщину що зможемо зробити це ми. Роман Коваль, президент історичного клубу Холодний Яр. Примітка, тут і далі дати подаються за новості. Кінець 19 віку визначився з явищами, що характеризують новий зворот в історії людськості. Це з'явище свідчить за те, що п'ятий акт великої історичної трагедії, званої боротьбою нації вже почався. І закінчення наближається. Ці з'явища, ці вооружені повстання зневолених націй проти націй гнобителів. На наших очах відбулося криваве повстання вірмен, критян греків, кубанців і нарешті боярів ще поглянути на ту більшу чи менше гостру боротьбу в її перших фазах, яку провадили зрабовані народи Австрії, Мордора та Османської імперії проти націй панів. На той смертельний антагонізм, який існує поміж німцями і французами, англічанами і кацапами коли зважить яку страшну масу регулярного війська утримують ворожі поміж собою нації, то стане зовсім очевидним, що все світове національне питання вже зовсім достигло, хоч і далеко стоїть до необхідного дійсного та справедливого розв'язання, проте шлях до розв'язання розв'язання єдиноможливий певний і хосений показала нас, що вже повстали проти чужого панування, в якій би формі політичного верховенства воно не виявилося. І цей шлях є противний Гаагській конференції. Ми визнаємо, що наш нарід теж перебуває у становищі зарабованої нації. Отже, коли справедливо, що кожна нація з огляду на міжнародні відносини хоче виливатись у форму незалежної самостійної держави, коли справедливо, що тільки держава одноплемінного національного змісту може дати своїм членам нічим не обмежену, не обмежувану змогу всестороннього розвитку духового і осягнення найліпшого матеріального гаразду. Коли справедливо, що пишний розсвіт індивідуальності можливий тільки в державі, для якої плекання індивідуальності є метою, тоді стане зовсім зрозумілим, що державна самостійність є головна умова існування нації, а державна незалежність є національним ідеалом у сфері міжнаціональних відносин. Отаке виникає питання, чи визволення національне можливе для нас. П'ятий акт драми ще не наступив для нашої нації. Вона переживає ще й досі довгий і важкий антракт у своїй історії. Законом щось діється. Іде якась пильна праця від часу до часу. Гурюкотить грім, але завіса ще не піднялася. Антракт, власне, починається з 1654 року, коли Українська Республіка злучилася з Московською монархією політичною унією. З того часу українська нація політична і культурна помало завмирає. Старі форми життя зникають, республіканська свобода нівечиться, надія знесилюється, гине, але потім знов відроджується з-під попелу. Старовини виникає ідея нової України, ідея, що має перетворитись у плоть і кров, прибрати конкретні форми. З часу Переславської конституції минуло сьогодні. 247 років незабаром Кацапі справлятиме 250-літній ювелей цієї події. Коли доводиться нам іти на свої збори під допитливим поглядами цілої фалянки правительственних шпіонів коли українцеві не невільно признаватись до своєї національності, коли любити вітчизну рівнозначить, що бути державним зрадником, тоді зовсім до речі виникає повне обурення питання, яким правом кацавське мордорське правительство поводиться з нами на нашій власній території, наче зі своїми рабами яким ну правом відносно нас, тубільців своєї країни, видано закон з 17 травня 1876 року, що засуджує нашу національність на смерть, на підставі якого права на всіх урядах нашої країни урядовцями призначена виключно кацапи або змаскалізовані ренегати на ґрунті якого права з наших дітей годують по школах заклятих ворогів і ненависників нашому народові, через що навіть у церкві панує мова наших гнобителів, яким правом кацавський уряд здирає з нас гроші, витрачає на користь кацапів плекаючи, підтримуючи їх науку, літературу, промисловість і так далі. І нарешті найголовніше, чи має праве царське правительство взагалі видавати для нас закони, універсали та адміністраційні засади, чи становище уряда Мордора відно, відносно нас є становище права чи насилля. Відома гора, що ми власновільно прийшли до політичної унії з Мордорською державою і заступником її мордорським урядом. Ця власновільність, на думку наших неприхильників, забороняє нам нарікати на несправедливість того, що нам діється, бо ми ніби самі того хотіли, самі обрали собі те правительство. Це твердження примушує нас розглянути природи і характер угоди з 1654 року. Держава наших предків злучилася з Московською державою як рівне з рівним і як вільне з вільним. Каже тогочасна формула, цебто дві окремі держави, цілком незалежно одна від другої щодо свого внутрішнього устрою. Схотіли з'єднатися для осягнення певних міжнародних цілей. Виникає питання, чи по злуці цих двох держав обидві вони зникли, а на місці їх почала існувати третя держава, наступниця тих двох. Чи навпаки, не дивлячись на злуку обидві держави існують поруч себе? І коли так, то який вплив мала злука на обидві держави з погляду міжнародного права? Сучасна наука міжнаціонального права вчить, що держава може бути як простою, так і складною. Вона каже, що дві або кілька держав можуть стати між собою до слуги, сформувати спілку держав. Статенбунт. Спілка держав це така форма злучення, при якій шанування і підлягання спільним інституціям не тільки не виключає внутрішньої і надвірної самостійності залучених держав, але навпаки, оберігання тієї самостійності стає метою залучених держав. Держави-члени спілки зберігають право міжнародних зносин поруч із заступництвом цілої спілки. Усі вони мають право поокремо зв'язувати конвенцію та посилати послів або тільки їх міжнародні зносини не мала на меті і шкодити інтересам цілої спілки або окремих членів. Така спілка цілком можлива не тільки поміж держав, що мають однаковий політичний устрій, але і різними формами державного устрою з і не перестає існувати навіть тоді, коли в одній із держав зміняється форма правління або вимирає пануюча династія. Цим особлива спілка держав відрізняється від так званої реальної унії держав, яка може існувати тільки поміж монархічними державами, раз у раз може перекроїти своє існування або вимерла династія спілка держав, виникає із взаємної згоди держав, що стають до спілки. Зразком спілки держав можуть стати півно північноамериканські Сполучені Держави. Швейцарська спілка і найбільша германська спілка. Як же залучилася держава Московська, Московська з державою українською шляхом погодження. А погодження це велось у формі так званої Переяславської статеї. Переяславський контракт так формулював взаємні і обопільні відносини держав. Наводимо головніші пункти, надаючи їм характер сучасних висловів. Власть перше. Власть законодатна і адміністраційна належиться гетьманському правительству без участі і втручання царського правительства. Друга українська держава має своє окреме самостійне війська. Четверта, суб'єкт неукраїнської національності не може бути на уряді в державі українській. Вимог становлять контрольні урядники, що доглядають певність збирання данини на користь московського царя. Шосте. Українська держава має право обирати собі голову держави по власній уподобі, лише сповіщуючи царське правительство про своє обрання. Тринадцяте. Незломність стародавніх прав, як світських, так і духовних осіб. І невторичання царського уряду у внутрішнє життя Української Республіки. Чотирнадцяте Право гетьманського правительства вільних міжнародних зносин з чужими державами. Аналізуючи ці постанови Переяславської конституції, приходимо до висновку, що в ній є всі ті прикмети, які характеризують спілку держав. Таким чином, головніший закид, які роблять нам наші суперечі, суперники, пільнують, пильнуючи довести нам безвиглядність наших стремлінь. Західні Бомеї ніколи не складали держави, і через те не маємо під собою історичної підстави, є тільки випливом неудства і незнання ані історії, ані права. Через увесь час свого історичного існування наса наша з найбільшими зусиллями пильнує вилитися у форму держави самостійної і незалежної, коли навіть помінути удільні часи до окремих галузі. Наша нація складала окрема держава. Поперед нею виникає і Литовсько-Руське князівство, де геній нашого народу був був культурним фактором. фактором. І найголовніше Галицьке Руське королівство. Спробунок злучити докупи усі галузі, усі гілки нашого народу в одній суцільній державі. Спроба повторена далеко пізніше Богданом Хмельницьким і ще раз Іваном Мазепою. Таким чином, українська держава в тій формі, у якій вона сформована і уконституйована Хмельницьким, є справді державою з погляду міжнаціонального права. Суперечники наші ще закидають нам і те, що Українська Республіка, сформована переславською умовою, не була самостійною державою, бо платила данину царському правительству, коли так, то все ж. Навіть з їх погляду, Українська Республіка була напівнезалежною державою на зразок Болгарії, колись Сербії та інших балканських держав. Але півнезалежна держава визначає за тим, що не мають права міжнародних зносин з надвірного боку. Тим часом Переславська конституція надавала це право українській державі. І як же Проте розуміли ту данину, що платила Українська Республіка Московська монархії. Годі розв'язувати це питання з погляду сучасної науки міжнародного права, бо вона не знає, не являє собі такої держави, яка б маючи атрибути самостійності, самостійності платила данину, як з другого боку не може припустити, щоб півнезалежна держава користувалася правом засилати послів. Це дається пояснити тільки тоді, коли згідно з текстом Конституції ми приймемо, що данина давалась не державі московської, а цареві московському, як практектореві особливого роду, бо держава української спілки з Моск... московською виразно бажала тільки протекції, а не підданство З цього поводу та данина має значний вклад до спільної скарбниці, призначений для міжнародних зносин спільної ваги. Такий характер стверджується ще й тим, що українська держава не була завойована московською монархією або придбана дипломатичним шляхом, як Польща. А злучаючись із московською державою. З московською монархією не поступилася ані одним із своїх державних або республіканських прав. І устрій Мордорський для української держави був зовсім байдужний. Переславська конституція була стверджена двома контрагентами народом українським і царем Мордора на вічні часи. Мордорські царі та імператори не виповнювали своїх обов'язків по конституції 1704 року і поводиться не з нами так, наче Преславська конституція ніколи не існувала. Вони чинять із нами так, наче наша нація зрекла своїх державних прав, віддалася на ласку кацапським імператорам і згодилася поділити однакову долю з кацапами, що самі обрали собі царів. Але наш нарід ні сам, ні через своє правительство ніколи не давав такої згоди і ніколи не зрікався прав, що належить йому по Переславській конституції. Через те Переславська умова є обов'язкова для обох контрагентів. Монархії Мордорської і Республіки Української на підставі засади, що ніяка мова не може бути знищена або змінена однобічною волею одного контрагента без виразно висловлене до згоду другого. Через те єдине недалиме кацапи для нас не існує. Для нас обов'язково тільки держава Мордорська. І всекасавський імператор має для нас менше ваги, ніж Кацапський цар. Так каже право. Та в дійсності ніяка ніякої ваги немає переславська конституція, мордорські імператори наші необмежені пани, а переславська конституція тільки історичним актом, та й годі. Як же з погляду права відноситися до такого знущання над правом, коли один із контрагентів каже, право переступив контракт другому контрагентові, лишається на вибір або вимагати від свого контрагента виконання контракту в тому розміру і напрямку, в якому він був прийнятий обома ними, або знавши контракт зломаним у всіх його частинах, зірвати усякі зносини з контрагентом. І тоді вже є панування сили, а не вплив права. Наші суперечники можуть відповісти нам, що, хоч справді, контракт був повернений унівець насиллям, облудою і підступом одного з контрагентів, але другий контрагент вже згубив не тільки право розпоряджати свою долю, але навіть право протестування, бо своїм довговіковим мовчанням він освятив неправні вчинки і те, що було придбано кривдою на підставі задавнення зробилася правдим. Через те вже пізно відшукувати колишні права. Але втім, розміркувань нема ані крихітки правди. Перше не може бути придбана на підставі задавлення те, що захоплено грабіжницьким або злодіяцьким шляхом. Друге, розуміння про задавнення не може відноситися до зневолення свободи. Задавання може мати вагу тільки в правних відносинах, але, але не в безправних. А саме такі відносини кацапської монархії до українських, Української республіки у міжнаціональних відносинах задав... задавнення може мати місце тільки відносно тих націй, що вже вимирають, що вже не мають життєвої сили, бо доки нація жива, живе доки відчуваєш себе живою і сильною, доти немає місця для для, для задавнення. Але мимо того розмова про задавлення може, не може грати ніяку роль, бо наш народ своїми повсякчасними протестами проти панування Москви, Дорошенка, Мазепа, Кирола Кирило Методівського братства, Шевченка, селянські повстання. 1880-х років і так далі перервав течію задавлення, давши напрям розв'язати <coughs> суперечку про обов'язковість Переславської конституції тим способом, який може вважатися єдинодійсним і серйозним, цебто силою. Та навіть коли б ми не бачили у нашій історії безупинних протестів, то тоді наше власне існування є протест проти насилля не тільки над нами, але й над нашими предками, бо воно перериває течію задавнення. Воно накладає на нас обов'язок розбити пути рабства, щоб ми, спадкоємці Богдана Хмельницького, по праву могли користуватися нашою спадщиною. Але коли ми маємо досить правних підстав для повернення Переславської конституції і визволення зрабованої волі. То чи так стоїть питання про фізичні і матеріальні засоби для осягнення нашої мети? Наші суперечники кажуть, що логіка подій напрям і тече життя з непереможною силою пруть до повного вимирання, до повного виноро... Довлення нашої нації. Над нами висить чорний стяг, а на йому написано смерть політична, смерть національна, смерть культурна для української нації. Це не є самі слова, зміст їм відповідає. Коли в української держави відібрано право бути державою, то поодинокі члени колишньої республіки позбулися усіх елементарних політичних прав людини, колишній український республіканець має менше прав, ніж нинішній найостатніший московський неміт. Правительство чужинців розпоряджається на території колишньої Української республіки, наче в завойованій свіжо країні висмоктує останні сили, висми, висмикує ліпших борців здирає останній гріш із бідного народу, урядовці з чужинців, обсіли України і зневажає той люд, на кожі кого годується. Но бакірливі туболь, тубіль, тубольці погоджуються. Невимовно, а небезпечний з них заселяється на Сибир. Законами Мардора зневажається право совісти погоржується право свободи особистої, гнобиться навіть недоторканність тіла. Колишній протектор Української Республіки примінився нині на правного тирана, якому належить це необмежене право над життям і смерті кожного з українців. Царський закон 17 травня 1876 року належив заборону на самомову спадкоємців Переславської конституції. Вона вигнана із зі школи, суду, церкві і адміністрації. Потомство Павлюка, Косинського, Хмельницького і Мазепи вже позбавлено права мати свою літературу, свою пресу йому загадано навіть у сфері духовій працювати на свого пана. Таким чином, українська нація платить дани не тільки матеріальними дібрами, але навіть психіку та інтелект її експлуатують на користь чужинців. І не тільки панує над Україною цар чужинець, але й сам Бог зробився чужинцем і не вміє балакати українською мовою. Просвіта занедбана, культура знівечена і темрява панує скрізь по Україні. І через 247 років по переславській конституції вільний і рівний українець відіграє ще гіршу роль, ніж колишній ілот, бо в ілота не вимагали принаймні інтелектуальної данини, бо від ілота не не вимагали любові і прихильності до своїх гнобителів, бо ілот розумів свій гніт. Українець тільки відчуває його. Така то є лога подій, і такі і наслідки. І от посеред таких лихих обставин ми зійшлися докупи. Ми згромадилися в одну сім'ю, перейняті великим болем та жалем до наших страждань, що вщерт наповнили народну душу. І хай навпаки. Логіці подій ми виписали на своєму прапорі одна єдина неподільна вільна самостійна Україна від гір Карпатських аж по Кавказки. Чи не захоплюємося ми, чи не є це ідеал наш однією з тих пишних святих ілюзій, якими живе людських, на які сподіваються, такі розпливаються зараз, скоро схочеш їх здійснити. Може, наша присна стара любов до України підказала нам думку безглузду, безпідставну. Чи можемо ми надіятися на симпатії широкого суспільства українського? І головне, чи здійснення цього бажання буде хосина для нашої нації? Здебільшого як головний аргумент проти нашого права на національне існування, проти нашого права на самостійну самостійну державну державу. Виставляє те, що ми не маємо історичної традиції, не маємо минулого на цьому аргументі не спиняємося через те, що помилковість його вже доведена нами попереду, теж і через те, що відсутність державної історичної минувшини не може мати ніякого значення для другої бадьорої нації, що відчула свою силу і хоче скористуватися своїм правом сильного. Для нас далеко важніший другий аргумент це заклик, що наша що нація наша безсильна некультурна і інертна. Хіба може, кажуть нам, темна, незорганізована розбита маса. Не ніякою ідеєю творить історію при сучасних обставинах життя. Хіба та маса відчуває національний або політичний гніт? Горстка божевільних може тільки смішити, але не викликати симпатії, навіть поміж інтелігенції. Бо ціла українська інтелігенція хоче без протесту йде шляхом винародовлення, а за нею культурніші одиниці з нашого народу. Та й врешті хіба українська національність не є тільки різноманітністю кацапською. Коли б навіть було доведено, що ми тільки різноманітність кацапською нацією, то тоді. Нелюдські відносини кацапів до нас освячують нашу до їх ненависть і наше моральне право убити насильника, обороняючись від насилля кров. Коли вона пролита братньою рукою, ще дужче благає о бо то брата кров. Нехай вчені розшукують, хто був кому родичем ображений чуття нації і кривда цілого народу. Їдуть визнаті моральні зв'язки з кацапською нацією. Через те можемо обсуждати тільки засоби і способи боротьби. І так, ми не культурні. Це безперечно правда. Наша нація не культурна, власне, культурна її історична, бо вона завмерла на тім ступеню на якій вона була ще в 17 сторіччі. Це правда, що це наша загальній культурності, з часу Конституції 1654 року поступило дуже мало наперед, а з багатьох поглядів вона мусила вернутися до нижчих форм життя, як політичного, так і соціального усі ті релігійно культурні рухи, що були наслідком високої освіченості і хвилювало наше суспільство у 17 віці, обіцялось статись джерелом не тільки свободи совісті, але і свободи політичної. Усі рухи були задавлені силомиць було знівечене навіть елементарні політичні права, як права особистої свободи, панщина, і на це кинена в безодню темряву. Тоді була вбита стародавня культурність української нації, культурність така інтенсивна, що кількома своїми промінями вона змогла покликати до життя і могутності націю нинішніх наших господарів. Еге, Нині ну, наші маси некультурні, але в самім факті нашої некультурності знаходимо ми найліпший, наймогутніший, найінтенсивніший аргумент і підставу до того, щоб політична визвала нашу націю поставити своїм ідеалам. Бо хіба можливий для нас нас наси поступ, і освіта доти, доки нас не матиме права розпоряджатись собою, доки темрява є спосіб держати нашу націю в неволі. Доки ми не здобудемо собі політичних і державних прав, доти ми, ми не матиме змоги уладнати стан речей у себе дома до нашої вподоби бо інтерес наших господарів є цілком супротилежним нашим інтересам, бо розплющення очей у рабів є небезпечне для панів. Цю останню задачу мусить взяти на себе національна інтелігенція. Це її право та її обов'язок. А в історії української нації інтелігенція її раз у раз грала ганебну і сироміську ролю, зраджувала, ворохобила, інтригувала, але ніколи не служила своєму народові. Ніколи не вважала своїх інтересів в інтересах цілої нації, ніколи не хотіла добачати спільності тих інтересів. На очах історії сильна освічена і культурна нація. Украина прийняла в 16-17 веках польську національність То есть эти чорторийські, вішневецькі та Тимкевич, плоть від плоті нашої і кість від костей нашої. Тоді сильним і могутнім замахом український нарід породив нову інтелігенцію. Це друга прийняла кацавську національність протягом 18 і 19 віків. Всі оті безбородькі Прокоповичі, Яворські, Прощинські і всі оті Гоголі, Генідичі, Потапенки, Короленки. Їм же ніч, не, ніч числа. Усі вони наша кров. Народ знову лишиться без інтелігенції. Інтелігенція покинула його. в найгірше. Найтяжчі часи його існування. Чи можемо зрівняти війну пошесть навіть із оцим масовим відступництвом інтелігенції? Війна і пошесті вони косять без розбору і вчених, і темних, бідних і багатих відступництва забрала цвіти нації найкультурнішої верству. Це були такі дві страти, що годі знайти їм рівні в історії якої-небудь нації. Але український наріз здобув у собі досить сили, щоб навіть посеред найгірших обставин політичних, економічних та національних витворити собі нову третю інтелігенцію. Еволюція українського інтелігента третьої формації ще не почала налась, але характеристична його прикмета служіння своєму власному народові відбилася в цьому з повною силою. Отже, коли третя інтелігенція має органічні зв'язки з українською нацією, коли вона є заступником українського народу єдиною свідомою частиною української нації до стерно національного корабля належить їй. Годі через те казати, ніби маса українського суспільства не має нічого спільного з останньою формацією своєї інтелігенції. Українська інтелігенція є саме суспільство в мініатюрі. Стремління суспільства це стремління інтелігенції пориви інтелігенції, це пориви і симпатії цілого суспільства. А коли так, то ми стаємо око в око з питанням, коли українська інтелігенція є, коли вона заступник суспільства, коли вона бореться, то чому ми не чуємо про цю боротьбу? Не бачимо наслідків її і навіть не віддаємо і про те, за що власне бореться нова інтелігенція. Годі ось тут доклада відповісти на всі ті ті питання. Одно можна сказати, що первозвістка сучасного політичного українства Шевченка не зрозуміла ні його власне покоління, ані поблизьки до нього. Коли Шевченка своїми стражданнями і смертю освятив шлях боротьби за волю політичну, національну та економічну українського народу, то поблизості до нього Покоління з так званого українофільського табору на своїм прапорі написали робимо так, щоб ніхто ніде не бачив вашої роботи. Це покоління білих горлиць своїм псевдопатріотизмом деморалізували ціле українське суспільство у протязі півстоліття, налякані стражданнями Шевченка, а по часті прикрестям, яких зазнали його товариші. Це покоління виплакало цілий культ страхополохства. Виробило силу релігії лояльності. Це покоління своїм нечуваним сервілізмом, своєю безідейністю, своєю незвичайною інертністю. Відіпхнули від себе цілий ряд рухів молоді, що стояла на українського національному ґрунті. Це покоління зробили український рух чимсь ганебним, чимсь смішним, чимсь обскурантним. Це покоління надали українофільству характер недоношеної розумом етнографічної теорії. Ці покоління самі найліпше назвали себе українофілами, тобто людьми що симпатизують Україні. Вони не хотіли навіть звати себе українцями. Тактика і політика українофілів довела до того, що ціла молода Україна з відразу від них отсахнулася. Симпатії же старої України вони не змогли собі приєднати. Таким чином, українофіли лишилися без потомства. І сучасна молода Україна вважає себе безпосереднім спадкоємцем Шевченка, а від традиції йдуть слід до Мазепи, Хмельницького та короля Данила, України філів. між молодою Україною і українофілами немає ніяких зв'язків, крім однієї страшної фатальної зв'язки своєю кров'ю заплатити за помилки попередників. Часи вишиваних сорочок, свити та горілки минули і ніколи вже не верну, не вернуться. Третя українська інтелігенція до боротьби за свій нарід, до боротьби кривавої, безпощадної. Вона вірить у сили свої і національні. Вона виконує свій обов'язок. Вона виписує на своєму прапорі ці слова одна єдина Нероздільна, вільна самостійна Україна від Карпатів аж по Кавказ. Вона віддає себе на служення цьому великому ідеалові. І доки хоч на однім клапті української території пануватиме чужинець, доти українська інтелігенція не покладе оружжя, доти всі покоління українців йтимуть на війну. Війну провадуватися усіма засобами, і боротьба культурна вважається також відповідною, як і боротьба фізичною силою. Потреба боротьби випливає з факту нашого національного існування. Нехай наша історія сумна і невідрадна. Нехай ми не культурні, нехай наші маси темні, подурені. Ми все ж існуємо, хочемо далі існувати. І тільки існувати, як живі істоти. Ми хочемо жити як люди, як громадяни, як члени вільної нації. Нас багато, цілих 300 мільйонів. Нам належить будучина, бо зовсім неможливо, щоб одна тридцята частина усієї лютності сіла ціла велика нація могла зникнути, могла бути задушена коли вона спроможна воювати з цілим світом. Ми існуємо. Ми відчуваємо своє існування і своє індивідуальне національне я, наша нація. У своєму історичному процесі часто була не солідарна між окремими своїми частинами, але нині весь цвіт української нації по всіх частинах України живе однією думкою, однією мрією одні націю, одна єдина нероздільна, вільна самостійна Україна від Карпатів аж по Кавказ. І Ми всі солідарні, бо зрозуміли, через що були в нас Берестечки і Полтава. Ми відродилися з ґрунту, наскрізь наповнено кров'ю наших предків, що лягли в боротьбі за волю України. Ми веселі з молоком наших матерів. Стародавнього любов нашої наси до вітчизни та її свободи і ненависть до насилля над нами. Як не можна співнити річку, що, зламавши кригу навесні, бурхлива несеться до моря, так не можна спинити нації, що, прокинувшись до життя, ламає свої кидани. Наша нація ступила в новий шлях життя, а ми мусимо стати на її чолі, що вести до здійснення великого ідеалу. Але ми мусимо пам'ятати, що ми тільки оповіщуємо його силу, ми тільки його післанці. Це великий увесь наряд український, але як партія бойова, партія, що виросла на ґрунті історії, є партією практичної діяльності. Ми зобов'язані вказати ту найближчу мету, яку ми маємо на оці. Ця мета повернення нам прав, визначених Переславською конституцією 1654 року з розширенням її впливу на цілу територію українського народу в Кацапі. Ми вголошуємо, що ми візьмемо силу те що, не, що нам належиться по праву. Але відійде в нас теж силою. Наша нація довго не здужала. Але нині вже стає до боротьби. Вона добуде собі повну свободу і перший ступінь до неї Переславська конституція. Ми розуміємо, що боротьба буде люта і довга, що ворог безпощадний і дужий. Але ми розуміємо і те, що це вже остання боротьба, що потім уже ніколи не стане слушний час до нової борні. Ніч була довга, але ранок наблизився. І ми не допустимо, щоб проміння свободи усіх націй заблищало в наших рабських кайданах. Ми розуміємо їх до схід сонця свободи. Ми востаннє виходимо на історичну арену і або поборемо, або вмремо. Ми не хочемо довше зносити панування чужинців, не хочемо більше зневаги на своїй землі. Нас горська, але ми сильні нашою любові до України. Сини України. Ми як той антей, доторкаючись до землі, наберемося усе більшої сили і завзяття нас мало. Але голос наш лунатиме скрізь по Україні. І кожною, кого ще не спідлане серце озветься до нас, а в кого спідлане, то ми самі озвемося. Нехай страха полохи та відступники йдуть, як ішли до табору наших ворогів. Їм на місце поміж нами, і ми проголошуємо їх ворогами вітчизни. Усі, хто на цілій Україні, не за нас, той проти нас. Україна для українців. І доки хоч один ворог чужинець лишиться на нашій території. Ми не маємо права покласти оружие. І пам'ятаємо, що слава і побіда це доля борців за народню справу вперед! І нехай кожен із нас пам'ятає, що коли він бореться за народ, то мусить дбати за весь народ, щоб цілий народ не згинув через його необачність. Вперед! Бо нам ні надіється і нічого озиратись назад. Шлюз. Одвертий лист до міністра Сипягіна. Пане міністр, ви заборонили зробити нашою мовою напис на пам'ятнику нашому першому національному поетами Котляревському. Того обурення, що обхопило нас, коли ми дізналися про вашу відповідь на прохання лояльних полтавців, ви не зможете зрозуміти, але те, чого ви так бажали, те сталося. Ми учули усю гіркість Тієї наруги, тієї зневаги, що ви завдали нашій нації. Батьки наші та діди мовчки знесли і заборону освіти на нашій мові, і навіть заборону самої мови української. Вони все переказувало нам свій заповіт терпіти, надіятись і мовчати. Через тебе, пане міністр, і вам подібне доброді стали уважати нашу мовчазну націю за парів Європи. Бо ви звикли поважати лише одно насилля хоч і дурити цілий світ на гайській конференції, ніби шануєте право. Та ми визнаємо, що ви праві, що українська нація в Кацапі є насправді нацією рабів парів. Призначення і годувати вас, пане міністр, і ще. Цілі сотні тисячів урядовців чужинців від міністра аж до сільського урядника. Давати людей і гроші на військо, яке підтримує ваше панування, пане міністр, і деморалізує нашу націю, постачати кошти на всякі школи, де чужинці вчителі роблять з наших дітей, заклятих ворогів нашої нації, будувати церкви, де продажні папи, благають Бога, зміцнити над нами панування чужинців. Але ви, пане міністр, мусите признати, що все оте. Виповняє наша нація покірлива без протесту. Отже, навіщо зайві жорстокості до нас? Але ви гадаєте інакше. Вас дратує, що ваші раби сміють щось ховати в душі. Вас гніває, що парі мають якусь святую святих у серці, куди вас не пускають. Вас люди що нація, яку ви зробили старцем. Зложила криваво зроблений гірш на пам'ятник своєму поетові і ви ганебною рукою безстидливого чужинця поклала свою заборону на душу нації. Ви гадаєте, пане міністр, що ви у купі з усіма вашими пасіпаками? здоліти вбити наш нарід. Нехай відповість вам наша історія. Нехай вона розповість вам, яка міцна та сильна була. Ляшська держава від моря до моря, який знівечений був увесь наш нарід, під панюванням чужинців ляхів, які терпів він гнобительство від ляських панів. І нехай історія розповість вам, як одним сильним і міцним рухом зруйнувала наша нація усю ляську державу і повернула в нівець гнобителів. А колишні ляхи, пане міністр, вміли гніти, гнітити нас не гірше від сучасних кацапів. І колишня Варшава була культурніша, ніж сучасний Петербург. А знаючи, через що наші прабатьки розвалили Ляхляндію, через те, що вона наполягала на душу нації, на її моральне я. А всі злочинства прощаються, крім злочинств проти духів предків. Уряд Кацапський супроти нашої нації став на ту саму стежку, що й колишній ляшський уряд. І тим самим вимагає, щоб ми пішли шляхом наших прабатьків часів Богдана Хмельницького. І ми підемо. Закон царя освободителя. В лапках з 17 травня 1876 року є злочинством проти Духа Святого бо то є суворий і безпощадний засуд. Цілої нації нашу на моральну смерть, але ваша безглузна заборона українського напису на пам'ятнику українському поетові є єсть огидливе знущання над засудженою вже на смерть нацією, та я заборона як єсть краплю, що переповнила чашу страждань і терпіння нашого народу. Вона свідчить, що не буде ніколи кінця вашому гнобительству. Вона каже нам, годі мовчати вам раби. Ми не можемо далі. Дозволити безстидному чужинцеві знущатись над найсвятішими нашими чуттями. Українська нація мусить скинути панування чужинців, бо вони огиджують саму душу нації. Мусить добити добути собі свободу, хоч би захиталася, ціла, цілий мордор. Мусить добути своє визволення з рабства національного та політичного, хоч би пролилися ріки крови, а та кров, що полється впаде як народне прокляття на вашу голову, пане міністр, і на голови всіх гнобителів нашої нації. Примітки перше друкуються зі збереженням лексичних, синтаксичних та орфографічних особливостей. Друге Сіпягін міністр внутрішніх справ Мордора. Публікується по часопису Молода Україна, рік перший, частина 9, 10, Львів, вересень, жовтень, 1900 рік. Справа української інтелігенції в програмі Української народної партії Фрагмент. Саме факт існування кацавських університетів і шкіл з московською викладовою мовою на терені України є глумом над свободою, є нехтонням наших загальнолюдських прав. Є ганьбою і зневаженням нашої нації а надто освічених її членів української інтелігенції. Не за академічні свободи нам треба боротися, а за саму академію, за право мати своєю національною власністю. Годі вже переносити жертви кацавському Молохові. І так уже досить напився він української крови і пожер найліпших, найморальніших синів України, яка вигода з того, що от вже 50 літ цвіт української інтелігенції потопає в широсковської революційної демократії на користь української нації від таких є членів, як Папко. Давиденко, Перовська, Флорекло, Малинка, Кравчинський, Кібальчиш, Стефанович, Лизогуб і інших людей. Безперечно, талановитих, але таких, що віддали свій талант богові чужої, ворожі нам нації. Головна причина нещастя нашої нації брак націоналізму серед широкого загалу і націоналізм це велетенська і непоборна сила, яка яскрава почала проявлятися в 19 віці. Тоді могутнім натиском ламаються непереможні. Здається, кайдани. Розпадається великі імперії і з'являються до історичного життя нові народи, що до того часу покірно нести свої рабські обов'язки супроти чужинців-переможців. Націоналізм єднає, координує сили, жене до боротьби за паліофанатизмом, пане Володинаці, в їх боротьбі за свободу. 1904 рік. Націоналізм всесвітня сила. Націоналізм ангел помсти для пануючих і визискуючих націй. Ангел стеза опосліджених страшною червоною хвилею прокотився по краях опосліджених націй рабів, і слідом за ним розступалися хмари і проглядало сонце свободи. Націоналізм, родючий альтруїзм поміж членами. Пане Володе Неци, симпатії один до одного. Рівночасно родить пекучу ненависть до тих, що, пане Володе, у нас на Україні націоналізм дуже припізнився. Наша нація, виключаючи небагатьох, переважна із інтелігенції, не національна. Вона не має національної свідомості серед загалу, які має польська, чеська, хорватська і інші. Немає самої могучої зброї для захисту своїх інтересів. І через те вона перебуває у найтячому рабстві, яке тільки можна уявити собі і швидко хилиться до своєї конечної гибелі. Інтелігенція українська. Плоть від плоті українського народу. Проявляє його риси, вона теж в значній ступені проявляє національний індиферентизм що прилучується до тієї чи іншої верстви суспільства пануючої московської нації, тонучи в її суспільних ліберальних та революційних течіях, що плекаючи консервативне українофільство для задоволення власної особи. Вплив кацапської культури і кацапського суспільства був до останніх 10 років ось тільки великий, що українці щиро повторяли за своїми лукавими учителями москалями, що націоналізм взагалі дурниця, що сепаратизм теж нерозумна річ, бо ідеал усіх народів лежить у з'єднанні. Націоналізм це загальноєвропейський рух, що визволив десятки поневолених і упосліджених націй, що творив великі національні культури і літератури. Це рух світла і волі, українськ... українська інтелігенція подурена і запаморочена усякими московськими теоріями, вважала нічого не вартою дурницею на радість кацапам і на свою і на народа свого погибель. Дорогою ціною довелося їй платити за своє духовне рабство. Українська нація мусить йти тим самим шляхом, як і поневолені народі заходу перейде його. І повалося те, що стоятиме перепоною на цій дорозі. Війська йде спогад про Миколу Міхновського в днях відбудови української держави. Одного вечора під кінець березня 17-го року поручик Міхновський запросив мене разом із ним повечеряти, коли я жартом сказав йому, що ми і так щодня разом обідаємо і вечеряємо, то він урочисто відказав. Так, але сьогодні я запрошую на вечерю ціле товариство. Бо ті щодня ми з вами і не обідали, і не вечеряли, а відбували повинність. А от сьогодні повечеряємо, як все належить цілим товариством. Десь о годині 18 ми зібралися в своєму штабі і засіли до вечері. Стіл був накритий як для справжнього пиру. Крім живих квітів, була солідна батарея всіляких пляшок віна. На цю вечерю Міхновський запросив усіх членів організаційного комітету з осіб же до нього непроналежних був Микита Шаповал, що на той час прибув до Києва. Під час вечері Міхновський був заразливо веселий, як з мішка сипав дотепами, оповідав характерні анекдоти зі своєї судової практики. В незрівзняній карикатурі представляв відомих українських діячів. Здавалося, що забув і про нашу справу. Доклад поручика Міхновського про конечність власного війська. Та вже по вечері за кавою Міхновський помітно споважнів і попросив уваги, ми насторожилися і підсили до нього ближче. Він змалював коротенько перебіг подій від чашу зречення царя до біжучого дня підкреслив пригаду такі моменти. Перша несподіваність, із якою прийшла революція, вона як того можна було сподіватися, з аналогії 1905 року мусила була прийти разом із програною війною та в парі з демобілізацією. Та сталося так, що події помінялися чергою, і перемішалося в часі, і війна ще не скінчилася, а революція почалася. Друга розгубленість Петроградського тимчасового уряду, якого кожне посунення зраджує нервовість, загрожує катастрофи також і Україні. Третє. Коли московські соціалісти большевики все голосніше підносять гасло негайного сепаратного замірення з осередними державами, то тимчасовий уряд під натиском своїх союзників хоче довести ту набридлу всім війну до побідного кінця. А остаточно ж маси підуть за тим, хто дасть негайний мир, мир. І такі нахили вже тепер можна створити серед кацапської солдатні. Четверте, українське громадянство своєї національно, ніби і свідомій частині, цілковіто не підготовлено до революції та до її використання. Збирається просити всього того, що треба брати. Серед українського громадянства відчувається великий брак людей, які думали би українськими державотворчими категоріями як відчувається виразна перевага в людях, збочених у бік різних соціалістичних утопій, звідки і походить їхня проповідь спільного фронту з московською демократією. Останнє є не що інше, як політична москвафільство. Московщина все одно яка царська чи республіканська, абсолюти, абсолютистична чи демократична, ніколи не дасть Україні того, на що Україна має очевидне право і все буде стримити, щоб удержати Україну в стані своєї колонії. Сьоме історичний момент, який переживаємо, вимагає від нас чину рішучого і обережного, який приведе до нашої цілі. Восьме. Мусимо зорієнтуватися в ситуації до прийняття рішення щодо нашої до нашої цілі і щодо засобів, які ми її маємо осягнути. Наша ціль тут Міхновський встав. І якось відрухово стали ми. Це буде в своїй хаті, своя правда, і сила, і воля. Власна держава. Правду знаємо, сили не посідаємо. Як же здобути нам волю, щоб збудувати свою хату? По добрій волі Москва на це не пристане, бо без України з її скарбами. Навіть при Україні автономній, що добро добром своїм без московської контролі розпоряджатиме, зійде Московщина до значення другорядної держави. Виробити свою хату можемо тільки тепер, коли Кацапів революція стратила голову, бо коли вона опритомніє, то буде для нас пізно свою хату будувати. Москва, притомивши та привернувши сили з корінням, буде нищити всякі сепаратні рухи, хоч би для того довелося і винищити мільйони всяких сепаратистів. За цю свою хату доведеться боротися, і вірніше усього боротися збройно. Це. Неминучість. При такій невідкличній неминучості Москавщина вже зараз є нашим ворогом. Зрештою, 200 літ знаним. Тому залицяння наших демократів до Москви та їхні надії на дружню демократію братнього народу не лише наївні, а просто дурні. Вони не знають, що право дає тільки сила, оскільки всередині держави в моменті біжучої війни є ворогом нашого одвічного ворога, оскільки ж вони являються нашими природними союзниками. Отже, наша війна з тими державами по Кацапська московському боці. Війна за чужі нам інтереси, яку нам накинула Московщина, для України не тільки не потрібна, більш того, є неоправдана і божевільна злочинна. Треба сподіватися, що Московщину остаточно переможуть, а з нею і нас з усіма тяжкими наслідками, які випадають на долю переможеної сторони. Під цим оглядом липше буде нам бути з переможцями. Мусимо передбачувати розвиток подій, щоб як якнайдоцільніше його використати для нашої нації. Не як чинник підрядний, а вирішний. Для цього мусимо бути консеквентними і зробити вибір. Настрої, які переважають серед українського громадянства, зокрема серед вояків такі перші всім осточертіла війна, і всі прагнуть миру, прагнуть зберегти себе. Друге, в очі б'є стихійне пробудження національної свідомості. До цього, до цього часу несвідоме по відчуванню своєї національної відрубності і відмінності від москвинів знаходить розумне пояснення, на очах перетворюється на патріотизм. Український вояк, як це видно з прикладу Волинського полку, є прекрасним революційним матеріалом, якому лише треба вказати ціль і напрямок чину. Посідаючи такий прекрасний людський матеріал, мусимо використати його в Україні для цілей тільки українських. Революцію в Україні мусимо обернути на національну революцію і завершити її створенням самостійної української держави. В цьому все наше завдання. До того маємо всі підстави, насамперед правні, які випливають зі статей Переславського договору, договору, коли на основі того договору в 1654 році Україна прийняла протекцію московського царя, підкреслюю, що не звертись над собою московського наста. Тепер, коли московський цар уступив, то під державноправним оглядом Україна вернула до стану, в якому перебувала до Переславського договору має тепер вільну руку розпоряджатися собою по своїй волі, але з цим нашим правом, оскільки не, під, не підіпремо його аргументами сили, жадна Москва рахуватися не захоче, боротьба з нею. Війна неминуча. Мусимо до того готуватися і, і в неминучій війні перемогти. Але як? Всі мовчали, бо на це як? Що могли відповісти? Мовчали, бо майже. Дотикальна очевидність виводів Міхновського і заскочила нас, і пригнобила. Тих, хто з нас перед тим став коли-будь перед собою подібне питання на весь їхній зріст, у всій широчині та глибині, в усій невмолімій реальності, чи вимагав на нього от себе такої ж невмолімої відповіді. По павзі Міхновський почав розвивати такі пляни. Перше наше завдання це творити власну військову силу всіма засобами, які до того будуть надаватися. Мусимо передбачувати всі труднощі і перешкоди, які поставить перед нами не лише Петроградський тимчасовий уряд та військове командування, а й все без винятку московське суспільство. Бо останнє встигла виробити в собі психологію народа пана відносно до всіх не москвинів. Під цим оглядом перший липший кацавський міхрютка на цілоголовище від тих наших демократів, що закликають до спільного революційного фронту з москалями. Треба, отже, передбачувати, що труднощі і перешкоди в нашій роботі поставить нам також і демократичні частини нашого. Суспільства робитиме це тому, що затратила інстинкт пана володаря на рідній землі. Всі ці труднощі мусимо перебороти, а перешкоди, коли б не вдалося усунути, то мусимо знищити безоглядно. Слухаючи Міхновського, всі ми немов завмерли, забули, що і кава прохолола з таким напруженням ловили кожного його слово. Хоч він говорив, здавалось, ніби і відомий всім речі, але як же не подібно до всього того, що доводилося чути і думати про ті самі речі раніше. Чому? Тільки тому, що коли раніше про подібні речі сіми, здаючи собі з того справу, тільки мріяли то тепер Міхновський постав їх перед нами на землю, як те конкретне завдання, що маємо його виконати. До нас тепер говорив великий український державник, що сам давно вже проробив, обдумав кожну найменшу подробицю, над якою нам доводилося тепер напружуватися. А Міхновський говорив далі мусимо розвинути шалену агітацію серед війська на фронті і у запіллі. Мусимо і будемо вимагати від командування, щоб виділило українців окремі національні частини, як це зроблено для ляхів. В разі спротиву, спротиву, а він буде напевно, будемо творити частини, питаючись. Ці частини будемо перекидати, коли не в Україну, то в кожному разі на ті фронти, що переходять через українські землі, і одночасно очищувати Україну від московської солдатні. Цю роботу треба розпочинати негайно і переводити і невпинно. Так я це збагнув, як робить наш любий батько полковник Глинський. Тут Микола Іванович сильно стиснув руку полковнику Глинському, що сидів із ним поруч. На час, коли скличемо з'їзд, мусимо вже мати під командою українські бойові частини на фронті у Запілі і насамперед у Києві на військовому з'їзді, коли витвориться відповідна атмосфера, мусимо її відповідно нагріти. Прокламуємо Україну самостійною державою. В першу чергу з'їзд видалить зі свого складу військову владу. Вибере гетьмана. Треба перед передбачати, що наші демократи спротивляться тому, але гетьман зуміє, коли зайде потреба, спромогтися не лише на силу фактів, але й факти сили. Першим кроком гетьмана буде замиритися з осередніми державами. Самостійна Україна не потребує воювати проти своїх природних союзників навпаки, повинна з ними співпрацювати. Для цього першого кроку нам і потрібно мати своє військо. Хай невелике, але сильне духом. Замирившися з осередними державами, вирвемо ініціативу від московських большевиків. Вони зараз ще без сил від трилівих газів, яка може дати їм перемогу це їхня безоглядність та гасло негайного сепаратного миру. І цю зброю мусимо їм вибити з рук, мусимо їх попередити. Замирена Україна стане для інших частин атракційною. Силу навіть для суто Московщини стане силою, яка дала спрагнений мир. А тоді тут Міхновський став, і ми за ним також. І після павзи урочисто докінчив з нами Бог. Розумійте язиці і покоряйтесь, аж тоді на степах України блесне булава. Що з нами всіма сталося? Шаповал підніс був руку і щось хотів сказати, але сильно зіщулів очі, сильно покрутив шию ніби йому раптом замуляв комірець, махнув рукою, похилив голову і в тій позі немов. Завмер старий полковник Глинський, розридався, як дитина, і все крізь сльози повторяв. Дай Боже, дай Боже, поїл ваче почали стискати собі руки і цілуватися. а Далі всі кинулися до Миколи Івановича і кричали: Слава! Почали підкидати його вгору. Насили заспокоїлися. Міхновський, ставши на ноги, усміхнувся і попросив хвилиночку, панове, подзвонив. З'явився кельнер, якому він тільки кивнув головою. І знову, звертаючись до нас, сказав: хвилиночку, панове, за кілька хвилин два кельнери внесли пару пляшок шампана і тацю пугарів. Для такої оказії шампан мусить бути, пояснив Міхновський. Своя хаті, своя правда, і сила, і воля. Урочисто почав Міхновський. І підніший пугар вгору говорив далі. Так вип'ємо, панове, браття за нашу правду, прозору і чисто, як це вино, вип'ємо за нашу силу, хай вона грає. Пінеться і скрить, проливається через береги, як цей шляхетний шампан. Та ще вип'ємо за нашу волю, міцну і життєдену, як оця золота кров землі, що в наших погорях. За Україну, за козацьку націю, за наші успіху, за славу, Егешегедре! Одним духом вихилили ми погари, мов на приказ, розбили їх на дрібні кусники після тосту, чого щойно підніс Міхновський, не вільно було з тих погарів пити за дрібніші справи. Далеко поза північ сиділи ми в штабі і обговорювали тактику творення українських частин. Тоді ж таки зародився план формування поруч із Богданівським Палуботківського полку, яким знову взявся заопікуватися полковник Глинський. Коли я вийшов із Праги, то ніяк не хотілося мені йти до свого свого готелю. І десь до години шостої ранку блукав по старому місті, не дивлячись, куди йду, а у вухах моїх бриніли бадьори і горді слова доступ. Міхновський був одним із небагатьох вибранців, що мали дар передбачувати грядущі події, мав, отже, властивості, потрібні політикові. І цим разом снуючи свій великий плян, що його хотів перевести на всеукраїнському військовому з'їзді, він передбачував всі труднощі і перешкоди, які доведеться побороти, щоб плян той здійснити. Головними з них були зажерливість усякої. Москви і не підготування, інертність та м'якотілість тогочасних провідників української нації. Ці останні просто не уявляли собі, як то може Україна жити як незалежна від Москви держава. Через те вони не мали відваги у відповідальний момент що тоді надходив одним ударом розрубати вузол, що в'язав Україну з Московією. Міхновський твердить, що в політиці мають значення і дають добрі наслідки, тільки доконані факти, підперті силою, що є їхньою підставою та передумовою. Проклямування на військовому з'їзді самостійної української держави буде страшною несподіванкою. Вони заскочить усіх до неї непідготовлених. Ставши доконаним фактом, така несподіванка ще більше поглибить і поширить ту розгубленість, тимчасового уряду, яка на той час була очевидна, і одночасно безмірно збільшить питому вагу і авторитет українства, надавши йому величезну моральну силу в очах своїх мас. Така несподіванка дасть українській інтелігенції могутній творчий імпульс, виведе зі стану політичної інерції, збудить її скриту енергію, поставить перед тим фактом, що треба працювати для власної держави не можна допустити, щоб Москва від того першого удару опритомніла. А тому треба, коли зайде потреба, вдарити по ній новим доконаним фактом коли проголосимо самостійно та від Москви незалежну державу. Зараз же оповістимо про це цілому світові. Коли б Москва цього докону факту не захотіла визнати, тоді робимо їй ще одну несподіванку, ставимо перед новим доконним фактом український уряд. Пропонує осереднім державам завішення зброї та прикладає передумову, щоб на їхній підставі розламати формально мірові мирові переговори. Тоді як Союз визволення України від самого початку війни інтенсивно працює в осередніх державах при цілковітому збоку тих держав признанню і попертю маємо півність. певність, що ті держави відразу хочу визнати її суверенність і з радістю приймуть мірові мирові пропозиції. Для них це означатиме ліквідацію їхнього східного фронту від Прип'яті аж до Дунаю. Добросусідські відношення з такою багатою країною, як Україна, і можливість усі свої сили кинути на захід. Українська столиця стане тоді для армії на фронті тим атракційним пунктом, звідки пролунали слова спраганого миру і Петроград не матиме того війська, яке пішло війною на ту Україну, що прискорила мир. А коли вже на те піде, що на військовому з'їзді не повелося би проголосити самостійності, треба буде діяти без огляду та в інший спосіб творячи знову ж таки доколені факти. У крайньому випадку прорвемо греблі, зробимо так, як це колись зробили нідерлянські гези, щоб вигнати з свого краю окупантів іспанців. Прорвати греблі це значить, що на тих відтінках фронту армії, де стоятимуть українські частини одної прекрасної ночі після попереднього порозуміння і недавний приказ пропустити на тих вітіньках німців на тили армії і взяти в полон увесь фронт. Для цього треба мати. На фронті бодай кільканадцять українських чи дисциплінованих частин, які б на своїх вітіньках прорвали греблю. Тоді набираємо охотників до української армії, демобілізуємо гречко сіїв, оголошуємо побір новобранців. Усіх москалів даруємо німцям і вже з німецькою допомогою проголошуємо і реалізуємо українську державу. Готовлячись до всіх можливостей, Міхновський уже звербував кількох молодих старшин, добрих українських патріотів, які виїхали на фронт до своїх частин, щоб вести серед українців серед них українську роботу, творити з них українські сотні і курені. Чи коли не поведеться українізувати їх зовсім революційним порядком? Шлюс. Постать поручика Міхновського і його плян у перспективи 20 літ коли славної пам'яті поручик Микола Іванович Міхновський видався мені велетом ще в 17-му році, тепер у перспективі двох десятків літ, що пройшли від 17-го року, його постать тільки виросла. Його духова літературний портрет на підставі моїх пильних і безпосередних спостережень впродовж того місяця, що день у день я мав щасливу змогу з ним співпрацювати. І на підставі знайомства з його публіцистичними виступами в дореволюційних періодиках виглядає так. Микола Іванович Міхновський це сама українська стихія. Це розхристана дика і не загнуздана, але опановано сильним та шляхотним інтелектом то був високосвічений, досвідчений правник із глибоко розвиненим смислом правоправости, тонкий психолог, щасливий ініціатор, видатний організатор, блискучий промовець, талановитий публіцист, розумний і тактовний керівник, мілітарист з інтуїції, добризнавець нашої історичної і побутової минувшини, наділене даром передбачування політик, революціонер, тип людини, здатної на рішучий чин, прекрасний і милий у пові... поведенні товариш, словом, козак, характерник, як ми його прозвали. Вихований у старій священничо козацькій родині на добрій українській традиції, на українсько-козацькому селі був прекрасним зразком української расової культури. Це був український аристократ у властивому значенні цього поняття поруч з Чикаленком, Старицьким, Лисенком, Липою, братами. Шеметом і Липинським належав до нечисленної категорії українських панів організаторів українського національного життя. Ще на початку 90-х років минулого століття Міхновський належить до того гурту української студентської молоді, яка зриває з невиразними традиціями тогочасних так званих українофілів, які називають себе свідомими українцями, гурт тієї молоді, до кого належав Іван Липа, Борис Грінченко, Михайло Кацюбінський, Микола Вороний, Володимир Саміленко, Микола Міхновський, Мусій Кононенко, Володимир Шемет та інші закладають товариства Братство Тарасівців на могилі Тараса Шевченка складає присягу все життя своє віддавати ідеї самостійної України. В той час, коли для більшості тогочасних українців самостійна українська держава була несподіванкою для Міхновського та його побратимів Тарасівців, це була вона ціллю, якій він віддавна підпорядкував своє життя все разом витворила з нього завершений тип українського патріота-державника вже в 1900 році на початку століття. Міхновський прилюдно виступає з конкретною науково обоснованою програмою самостійної української держави виступає з програмою, як пізніше дійсність доказала, цілком реальною та єдине можливою до переведення, посідаючи такі дані на цілу голову, перевищував своїх сучасників, а його свідоме змагання. Бути бути видатним, отже, його шляхотне честолюбство, що знало власну вартість, давало йому найбільш до того підготовленому всі права на чільну роль в державному проводі. До повищої характеристики портрету Міхновського наведе слова Ефретера Певного, як він повернувся з першого всеукраїнського військового з'їзду. Так отож, браття, як вийде Винниченко та як почне, як заведе, так як його послухаєш, то. Вся земля навколо, скільки оком кинеш, ніби твоя власна стала. Земля селянам, а фабрики робітникам. Так говорить, ніби тобі всю землю подарував. Настоящий можна сказати, демократ. Всім догодити хоче, а по ньому міхновський поручик так це і куди там Винниченко? Це тільки Україну. <laughs> Браття знає. Так і говорить, Україна значить для українців. Господи, мов скобзаря тобі вичитує, а всі слухають, аж дух затаїли. Не тільки люди, каміння слухає, а про тих, про москалів, і як почне говорити, так ніби і слід по нім пропав. України більш нічого така, як самі захочемо. Це вам, брат, брат, людина, наша людина, справжній тобі козак-характерник. Щоб належно зобразити постать Міхновського в усій величі, як на, на, на те він гідно заслужив. Треба написати велику монографію. Це завдання майбутнього історика нашої доби. Та з усіх діл Міхновського, про які тепер вже пора знати, найвеличніше було те, що він поклав перші підвалини про будову храму українського національного війська. За той короткий час, коли він був головним мотором української військовості, впродовж 1 березня 17 року він перевів таку роботу. Перше організував перше українське військово підготовче вічі в дні 6 е, березня кацапського стиля друга організував друге українське остановче віче в дні 9 березня кацапського кацапського стиля видав першу від часу скасування в 1775 році Запорозької січі відозву наказ українському війську. Цей наказ був першим імпульсом до вибуху патріотичного полум'я серед мільйонів українського вояцтва, втіленого до російських військових частин. Дні 9 березня створив організаційний комітет для формування українського війська. Того ж 9 березня започаткував і в короткому часі довершив революційним порядком формування першого українського охоче комонного імені Гетьмана Богдана Хмельницького полку. Шосте опрацював плян і перевів скликання першого всеукраїнського військового з'їзду, який виділив зі свого складу першу верховну владу для новоствореного українського війська Український військовий генеральний комітет. Сьоме створив військово-політичний клуб імені наказного гетьмана Павла Полуботка. Цей клюб, що його москалі називали осиним гніздом мазепинства, був тим славним гніздом, в якому вивелися і пішли в український світ перші українські державники. Восьма склав катехиз... катехизіс... катехизм українця, декальок українського державника, який в наші дні в сот... в сотках тисячів підписів ходить із рук до рук серед шкільної молоді під московською окупацією. Міхновський після своєї фізичної смерті живе в серцях українського покоління. Дев'ята революційним порядком і засобами Полуботківського клубу створив у Києві другий український піший полк імені наказного гетьмана Павла Полуботка. Цей полк у липні 17-го року, натхнений духом Міхновського, удатно перевів у Києві показову спробу державного перевороту. Десята прищепив українському суспільству ту шляхотну свідомість, що за свої права Україна мусить боротися, а не просити, вказав джерело сили. 11 першої 17-го року виразно окреслив Москву червоний і біло однаково, як історичного ворога України, з яким треба не розмовляти, а якого треба бити, аж поки не стане нешкідливим. 12 до білого гарту розпалив національну гордість серед народу, який починав чи почасті і встиг забути своє історичне ім'я, славну тисячолітню традицію, привернув йому історичну пам'ять. Тринадцяте опрацював сміливий і в задумі єдина можливе до здійснення план реституції в Україні суверенної державності в опартії на осередні держави. Цей плян, хоч не був здійснений по орлиних замірах Міхновського, багато причинився до збудження української політичної думки і остаточно з великим спізненням та відступу з відступленням був здійснений в акті Берестійського миру в 18-му року. Оце ті головні чини, які голосно промовляють, яким був і залишився для України поручик Михновський Іванович Микола Іванович Михновський, батько сучасного животворчого українського націоналізму і творець новітнього українського війська. Чому? Після ознайомлення з великою постаттю Міхновського у читача постають поважні запити. Чому Міхновський до кінця не залишився на чолі українського війська? Чому перший всеукраїнський військовий з'їзд на верхи військового життя висунув інших людей, пішов іншими шляхами і тисячі інших чому? відповідь на ці питання. І на цьому місці звоз до того. Перша українська соціалістична демократія, знехтувавши віші вказівки Міхновського, права первородства своєї батьківщини віддала на московсько комуністичне, що з общого котелка в своєму примітивізмі поставила доктрину вище, вище від ідеї програми вище вище від людини, свій талмуд вище від життя і десятину панської землі вище від України. Нині через її нерозум, який українська соціалістична демократія виявилася в 17 році, та якого не хоче вирікатися і донині кривава пакути, вся українська нація що так віщо передбачив та перед тим пророче остерігав Міхновський. Друге, сучасне йому суспільство не доросло до того, щоб зрозуміти його ідею. Та щоб визнати в ньому свого вождя, дехто що скаже, Міхновський народився 50 років зарано. Його сучасники не могли сприйняти його ідеї. Та ні. Було Ліхновського на початку нашого століття, то небо його наступників від 17 року і до наших днів. Адже самі ті ідеї, які він обстоював із такою відданістю, мають силу сьогодні тим, хто себе за українців має. 3 травня 24 року трагічно скінчив він своє життя. Маючи 50 один рік, як один із найвизначніших діячів, яких знала українська історія. Друкується зі збереженням особливостей авторської лексики та тодішнього правопису. Примітки перше. Микита Юхимович Шаповал 82 1935 роки український громадська політичний діяч, письменник, член РУП, член Української партії соціалістів-революціонерів, член Української центральної ради, міністр пошт і телеграфу ОНР із листопада 18 по 19 рік голова Українського. Національного Союзу. Шлюз. Микола Міхновський в другі роковини трагічної смерті 3 <coughs> травня 24 року. Перше з іменем Міхновського так тісно зв'язана вся історія української визвольної боротьби, теоретичне обґрунтування УНПської ідеології і реальна праця по організації української регулярної армії, а значить і держави, що коли газети принесли звістку про його трагічну смерть, не хотілося вірити, що це великий патріот покинув нас навічно, що він не побачить здійснення своїх юнацьких мрій. Так, не вірилося, точніше, не хотілося вірити. Ми такі бідні люди, ми такі слабі національно, що найменша страта болюче нами відчувається. А втрата Міхновського це катастрофа, це втрата армії. Це розум, що не був вичерпаний. Його енергія ще не вигасла, його дух ще горів. Але фатальний зворот в нашій боротьбі за державність зломив цю здавалась незломну натуру, як дикий, дикий гораган, не зігнувши могутнього дубу, ломить його столітню міць, так і Міхновського не зігнула люта північна хуртовина, а злісно зламала, потрощила, заморозила і полишила нам жаль, невимовні сльози не виплакані журбу нерозвіяного. Друге. Історичний шлях нашого народу, колючий тернистий, пролита море крові, потрачене мільйони зусиль, загублена незлічими скарби, в змаганні пробудити маси з літаргії і порвати їх до великої праці, відбудови власної держави. Москва добре нас приспала. Москва чуйно нас терегла, Москва зрадливою своєю рукою так нас уярмила, так обескровила тіла, висушила мозок, викривала душу, затрола її ядом інтернаціоналізму, малоросійщина і все російщина, що народ став свого власного імені лякатися. Вона ж загарбала нашу церкву і і, і обезличила, задушила школу, замкнула уста указ від 30 травня 1876 року, розрила могили, висушила ріки і в душу гадюк напустила. А все це для того, щоб народ наш неволі тримати що багатствами України своїх дітей наділяти, а українськими руками для них землі здобувати. Для того, щоб українську націю обернути в етнографічну аморфну масу, податну для найдикіших експериментів Аракчевщини і Распутінщини. 250 років було потрачено на цю ганебну роботу. Всі надземні і підземні сили Великої імперії працювали над нищенням українського народу, його історії, культури церкви і навіть власного ім'я. І сумні часи пішли на Україні. Друга половина 19 сторіччя була, здається, похоронами і навіки віків. Інтелігенція українська була знищена. Частина покинула на рід і продалася задля лакомства нещасного, впилася московською блекотою та прикрасилася гудзиками, а решта, невеличка решта була пригноблена, застрашена, здезорієнтована і так придушена показною могутністю Московської імперії, що не сміла навіть мріяти про яку будь боротьбу з нею, про визволення з її цупких кіктів. Мара Великої Росії закрила Україну від решти світу і заступила світ сонця. Настала, здавалось, віковічна ніч безпросвітна. Все притихло, вщухло. Завмерла пісня, замовкли уста, заснув розум, скаменіла душа, рух національний і політично громадський припинився. Можна було очікувати, що от-от і серце українське перестане битися, що оста замкнуться, повіки закриються і наступить страшна неминуча смерть. Хто ж відважний смів мріяти про боротьбу? Хто як міг Зальванізувати цей напівживий організм. Третє. Політичні пляни найсміливіших патріотів, народолюбців не виходили поза межі вузенької обласної автономії або федерації. Громадська політична праця їх виявилася так званій українофільстві, вишитих сорочках, гопаках та видавництві популярних брошур для народу з ділянки сільського господарства, медицини, ветеринарії та праці на полі красного письменства. Лапках. Гребінка, Стороженка, Квітка, Осно, П'яненко, Гринченко, Мірний. Всілякі змагання до ясної постановки національно-політичної проблеми згори осуджувалось як дитячі мрії. У лапках Зіньковський писання книга друга. Драгоманів не виходив за межі обласної автономії. Гринченко написав у своїх листах з Надніпрянської України, що український націонал народолюбці заздалегідь зрікається усяких заходів коло політичної самостійності української. При сучасному стані це просто дитячі іграшки, які можуть тільки пошкодити українській справі. В лапках Буковина, частина 12 за 1893 рік. В таких конкретних формах кристалізувалась українська національна політична думка в 80-х 90-х роках минулого століття за межі зіткань і мрій про спасіння української справи Габсбургами. Конецький Антонович у лапках українська політична думка не виходила. Більше ж українських восьмидесятників і десятників цілковито підпорядковувалось московській ліберальній або народовольчій чеській інтелігенції мавпувала їхню ідеологію і тактику, мислила завжди общоруськими категоріями з етнографічно українофільським забарвленням, бажаючи примирити з собою уряд як Костомарів Галка. Або переспати лихо, перебути часи неволі в стані національно-політичної літургії, як це пропагував. Житецький. Четверта, така атмосфера і лояльності, національної прострації, культурництва і українофільства панувало на Україні і в 90-х роках перед появою на політичному обрію Миколи Міхновського своєясно національно-політичною ідеологією, революційною тактикою, рішучістю поглядів одвертістю боротьби та щирістю, овіяними великою любов'ю до рідного краю. Міхновський одразу порвав з сентименталізмом і сервілізмом старої генерації, з її автономізмом та українофільством, рішуче висуваючи національно-державницький принцип самостійної України. Він перше сформував самостійницьку ідеологію, дав її теоретичну підставу і угрунтування, здвинув українську справу з мертвої точки, постановивши питання просто і відверто та відкидаючи, обґрунтувавши його історично опортунізм своїх учителів, рішуче і назавше поривав з всеросійською метрополією, що студентам кипуча і світла натура Міхновського не могла миритись з тою хуторянщиною, національним самозакопуванням, безкритичним підпорядкуванням московської політичної і культурній гегемонії. І він рішуче виступає проти загального психозу, куди гасло Україна для українців і гуртує коло себе братства Тарасівців для боротьби з найтяжчим і віковічним ворогом України Московщиною. Треба мати сміливість Цезаря, мужність Олександра Великого, любов Алківіади і саможертву Леоніда Спартанського, щоб виступити зі жменькою Тарасівців на боротьбу з таким колосом, як бувша Кацапія. Шість молодих екзальтованих юнаків студентів на чолі з Міхновським кидають московським царям визов, підіймають бойовий прапор з вогненим і страшним для своїх і чужим гаслом самостійна Україна. Це було те слово, про яке говорив духовний батько. Тарасівці, Великий Кобзар, Шевченко. Слово Кобзаря говорило до сердець рабів, а слово Міхновського промовляло до їх розуму і волі. Яке ж воно страшне було слово Міхновського для його сучасників, налякана розгромом Кирила Методівського братства і засланням Шевченка. Українська інтелігенція уважала божевіллям програм Міхновського, відмахувалась від самостійників руками і ногами, відрекалась їх, як колись апостол Петро відсурався Христа. Дивним і незрозумілим для них було недовір'я Міхновського до московської соціалістично революційної демократії. Його сепаратизм і явна ворожнеча до сестричної культури московської. Для чого цей антагонізм? На що не потрібна? Боротьба з гори засуджена на вдачу. На що це відділення і розрив єдиного революційного фронту демократії української і московської в боротьбі за соціальне визволення всіх пане говорили зі здивуванням українофіли культурники. Чи ж не можемо разом з московською демократією ужитись в одній державі, зваливши царя? Чи наші цілі не є тотожними? Опозиція з боку старшої генерації була безоглядною. Міхновського вважали чудаком. Дон Кіхотом. Його боялися і за його критику різкість ображалися. Тарасівці для українського суспільства були людьми іншого складу ума, іншого світогляду, майже з іншої планети. Тому то пропаганда тарасівців не мала поважного успіху серед соціалістично настроєної молоді. Організація їх розпалась, коли вони по закінченні студії розбрались по світу. П'яте. Одначе Міхновський не відход від політичної роботи, працювавши в Харкові як адвокат. Він згуртовує колосову молодь і закладає поважну політичну організацію революційну українську партію. Для неї і пише програм під заголовком Самостійна Україна та видає його у 1900 році в Лемберзі. В цій хвилі можна рахувати повстання українського самостійництва як політичної національної ідеології нової трудової генерації. 1900 рік є народженням нової державницької цілком угрупованої ідеології. Є переходом від українофільства до українства до революційного націоналізму від обласництва і федералізму до самостійництва від культурної єдності з московітами до духового розриву і визвольної від опортунізму до одвертої і революційної боротьби. Революційна українська партія виконала стяг війни московським царям, московської культурі, московської мови, московської психології в українстві, московській демократії. І це все зробив Міхновський. Цього орлиний погляд заглянув далеко в майбутнє. Це він своїм розумом і гарячим українським серцем відчув глибоку думу мрії українського народу. Це він був хоругвою партії, її душею, і серцем мозком. Руб не пішла цілому за своїм творцем, вождем і пророком. Занадто інертною була московська рутина, занадто глибока роз'їла московська нігілістична культура психіки українців. Багато було випита соціалістичного зі спільного келиха, що обернувся поволі на класичний єдиний котелок руб в більшості пішла за соціалістичним інтернаціональним проводом. Міхновський залишився знов майже сам. Нова невдача, така болюча поразка. Не падає на духу такий залізний чоловік, не губить він свою ідею, не покидає праці для народу і в скорому часі засновує з Олександром Макаренком нову політичну організацію Українську народну партію. ОНП продовжує діло почута рупом. Вона бере в свої руки її прапор. Вона майже цілковита переймає ідеологію, революційну тактику. Навіть на кожному кроці, в кожній літері, в кожному слові. В Водомці бачимо теж стремління до визволення власної держави незалежної. <coughs> Міхновський не знає компромісів, він і не бачить, і не знає іншої форми національного відродження. Самостійна Україна його віра, бойове гасло, його самосіль. І цю думку скрізь він агітує. За неї бореться з денационализующими впливами Москви і своїм доморослим кретинізмом та політичною імпотенцією. Для осягнення основної ідеї української держави він навіть замасковується в ОНП соціалістичними фарбами, але основний його принцип домінує над соціалістичною риторикою. Шосте. Війна примусила Міхновського сипіти зуби, законспірувавшись глибоко піти в ненависну йому армію, пішов, бо не було іншого виходу. Ще настав час для рішучого зудару ще не прийшла 12 година і не почався перший акт. А як же він зрадив першому революційному громові, як швидко орієнтувався, що і як робити. Сама війна, здається, допомогла йому, бо революція 17-го року застала його в Києві. Зараз же Міхновський почав організувати роботи в військах почав руйнувати московську силу на Україні, лімінуючи зі з большевічної армії український національний елемент і перетворюючи його в міцну дисципліновану силу, єдину підставу отої вимряної ним самостійної України. Це було здається вчора це діялось на наших очах. Ми дуже добре це все пам'ятаємо. Здається, що бачиш перед собою окремезну певну себе постать, чуєш на собі погляд його чистих правдивих очей, чуєш його натхнене вогнене слово. Міхновський умів заглянути в душу глибоко-глибоко. Там серед московського дикого намолу умів він вишукати золоту чисту струну української душі і промовити заграти так, що тисячі таких золотих струн починала радісно бриніти. Тисячі сердець починала битися в унісон з його великим серцем, а червона українська кров починала горіти бажанням покропити широкі лани рідної землі змить ганьбу московської неволі і власній хаті знайти ту правду і волю, яких Україна не мала і не могла мати в чужій. Сіра, безлична, солдатська маса, большевізм, деморалізація, розклад. Здається, пропащі люди і пропаща справа. А заговорив Міхновський і чудо. В сірій масі заблисло золото пшениці. В темнім лісі розсвіли волошки, і за хвилю золоті волошки вже були для цієї маси, маси гаслом, а над ним горував той великий каміняр, що розбудив їх до життя. Військовий клюб імені Гетьмана. Павла Полуботка, перший всеукраїнський військовий з'їзд. Потім перший український імені гетьмана Богдана Хмельницького полк. За ним полк імені Павла Полуботка. Далі Запорізький корпус. Скрізь Міхновський перший, скрізь видно його руку, скрізь його організаційний хист, його чиста віра, енергія і рішучість. Бачимо його самопосвяту, його відданість. Боже мій, це ж для України, самостійної України. Це для його укоханої батьківщини, за яку мала і душу <coughs> положити. Це для її оборони шикуються молоді орли влави. Це українські самостійні України прапори лопотять. Сьома соціалістичний парламент. Центральна Рада та її уряд не розуміли Міхновського. Та як вони могли зрозуміти, ко вони інтернаціоналісти, єдинокотілковці, його велику думу, широкий погляд і гарячу любов до нації держави, широко розпочата Міхновським організація української регулярної армії не вдалася. Почалась правда стихійне виділення українців в окремі сотні курені полки і дивізії. Але всі ці пориви патріотично настроєного яства не були використані. Найкраща пора весна відродження була змарнована. Розумного проводу системи і навіть самого бажання творити українське військо не було ні в уряду, ні в парламенті, Центральній Раді, ні в Генеральному військовому комітеті на чолі з Петлюрою. З Петлюрою. Куди їм було до війська, коли вони вірили тодішньому богові Керенському? В лапках Кірбісу, тріщоці. І Цупка трималася за єдиний демократичний революційний фронт з москалями. Цей перший період його політично військової діяльності кінчається фатально. Його таємні проекти проголосити самостійну Україну і дати рішучий бій Москві не вдалося. Зрада капкана його сильно зневірила, і цей могутній інтелект побачив, що піднятий тягар його розчавить. І такі наші соціал. Патріоти Петлюрівського, Ездеківського і Есерівського большевистського толку вислали Міхновського московськими руками з Києва на румунський фронт, звідки він повертається додому розбитим морально і фізично. Восьма. Це стало центра... не стало Центральною Радою. Прийшов гетьманат. Міхновський з ним співпрацювати не пішов. Був в опозиції з цілою Хлібаровською демократичною партією, до якої тоді ідеологічно зблизився. Гетьманат упав. Прийшли до влади ті самі чинники, що руйнували колись праці Міхновського над творенням української мілітарної сили. Що могла зробити Центральна Рада в другому виданні трудового конгресу і директорії? Заму те личені соціалістичним інтернаціоналізмом. Вони, хоч формально, ніби будували самостійну Україну, а фактично і духово за всяку ціну стримили, стриміли до федеративної московсько-большевістської кошари. Згори можна було передбачати катастрофу, бо ні бажання, ні уміння до державного будівництва директорія не виявила. А про організацію війська нічого було й говорити. Весною 19-го року все стало падати під напором большевизму. Ні пляну війни, ні бажання воювати у Венеченківсько-петлюрівського уряду не було. Вони підкреслюю, стриміли до порозуміння, до збольшевічення України, аби дорівняти демагогії большевиків і вислужитись перед ними на та дістати патент дійсних соціалістів. Тому Єлисейка форсував скрізь радянський устрій великих зусиль коштувало стримати його від опублікування большевістського закону про трудові ради на Україні аж до винесі, якого він ще 2 лютого 19-го року намагався голосити в Києві. Наступи наступу большевістського ця держава, державна робота соціалістів не спинила, а війська маси остаточно здеморалізувала. Почалася така анархія, що здорової національно стройної частини, а передовсім Запорізький корпус не могли оборонити України і уступили не стільки перед натиском ворога, як перед тою анархією, яку ширили трудовий конгрес, трудова директорія та і такий же трудовий уряд. Дев'яте остання спроба рятувати українську державність зробив Міхновський. Коли побачив, що директорія з наростаючою швидкістю веде Україну в безодню, зібравши в Києві старшин Генерального штабу, він з ними виїхав до штабу Запорізького корпусу в Кременчук, щоб звідти почати те, що не вдалося йому в червні 17-го року в Києві. Але було пізно, Петлюра вже з Проскурого послав Волоха арештувати полковника Болбочана, і Міхновському прийшлося бути свідком ліквідації єдиної поважної мілітарної сили. Звідчуючи все фатальне гине, Міхновський поважно за, за хворував. Його залишили в лікарні. Прийшли большевики, його арештовує ЧК. Тільки пізніше наскок відділу от Григорєва визволяє його від неминучої смерті. Що робити? Постає питання перед Міхновським. Перед ним було три дороги: або йти в народ, або емігрувати, або продовжувати боротьбу з Москвою, приєднавшись до Григорєва. Міхновський вибрав перший, потім він мусив емігрувати з рідної землі на Кавказ. Пробував вибратися за кордон в Європу, але це йому не вдалося. Змучений фізично і морально, повернувся по кількох роках Тулячки до Золотоверхова Києва. Там знов попав в большевістсько-чекістські лапи, ніби за організацію проти большевістського замаху. Останнього насильства і знущань не могла принести його горда лицарська душа, і він позбавив себе життя. В ті весняні дні, коли сім років тому він побачив початок української держави на першому військовому з'їзді. Так перервалось золоте пасмо дорогого життя цього великого патріота ідеаліста, чесного борця, непідкупного в своїх переконаннях і незламного в служінню своєму ідеалові, самостійній Україні. Про нього можна сказати словами поета. Ти чесно йшов, нема зерна неправди за тобою. Розмір газетної статті не дає можливості ширше зупинитись над освідченням життя і кипучої діяльності нашого учителя. Та ще й не час тому. Ще занадто вчорашні події близькі нам, щоб можна було давати об'єктивну їм оцінку з поглибленням аналізу минулих невдач, невдач і бездарності третьої генерації. Тільки четверта генерація дасть правильну оцінку діяльності Покінова і відведе йому в національному пантеоні почесне місце. Сьогодні можуть бути ще всякі такі розумування, можуть бути суб'єктивні оцінки, особливо з боку тих, яких Міхновський уважав найбільшими самозгубцями і грабарями власної держави. Ми ж його учні можемо одна чуже сьогодні одверто признати, що покійний був за великий для своєї епохи і своїми ділами, і своїми помилками він переріс і на ціле покоління. Через голову третьої генерації він єднається з четвертої, яка може не повторити гріхів батьків своїх. Ну, це пророцтво може колись збудеться. Не маючи змоги склонити голови над дорогим прахом учителя. Складаємо жмут цих рефлексій замість вінка на дорогу могилу. Шлюз. Один із засновників братства Тарасівців ОНП. Автор знакової праці Самостійна Україна. А відтак і засадичі гасел українського революційного націоналізму. Україна для українців та одна єдина неподільна від Карпаш аж по Кавказ самостійна Україна, автор проекту Конституції України, творець українського війська Микола Міхновський. Усе своє коротке, але велике життя віддав повністю без останку. Служіння українському народові, служіння національної ідеї. Кожним своїм полум'яним словом, кожним своїм вчинком він наближав на час постання великої держави української України. Скупі біографічні дані лише в загальних рисах окреслюють образ того, хто своїм могутнім словом викликав із, здавалось, назавжди забутих дідовських могил і курганів, козацький непокірний дух і козацьку бойову звитягу. На творах і чинах адвоката Миколи Міхновського виховувались, виховуються і будуть виховуватись нові покоління борців, націоналістів, адвокатів нації. Сьогодні в Україні офіційно не влаштовують академію на честь Міхновського. Немає ні пам'ятників, ні меморіальних знаків тому, хто все своє життя поклав на вівтар незалежності вітчизни. Ні в Києві, ні в Харкові, ні в Полтаві, ні в його рідній Турівці немає вулиці, яка б носила ім'я великого українця. Невідомо навіть місце його поховання, нікуди, нікуди принести і покласти квіти. Вшановуючи пам'ять Миколи Міхновського, мусимо виразно усвідомити, що ми ще не маємо тієї України, візія якої осявала дорогу нашим славним попередникам тієї України, якою її бачив автор самостійної України, за яку проливали кров герой Крут і Базара, холодноярські повстанці, бойовики. Української військової організації, підпільники організації Української націоналістів, вояки української повстанської армії. Нема вага великого заповіту Міхновського та його послідовників спонукає, мобілізує, зобов'язує нас сьогодні, зірвавши чорний саван з невіри, вагань та сумнівів, довершити перемогою їхні змагання. Вперед, бо нам ні на кого надіятись і нічого озиратись назад. Віктор Рок trust.